Nei, det er ikke så lett å få til alle signalene. Det var bestandig bare Robin som brukte hornet. Ja, ja, ja, jeg får vel henge det på plass igjen. <laughs> Ungene liker å kikke på den når de stikker innom. Spill faresignalet, Merch, maser de forteller de. De ber meg å fortelle. <laughs> ja, de kan sitte musestille i timevis og lytte med store øyne. De <laughs> tror visst at det bare var morsomt og spennende. <laughs> At det var et eventyr Robin og Lillejohn og jeg og alle de andre opplevde i skogen. Men jeg har forklart dem det at det finnes ikke ett menneske som frivillig blir fredløs, som frivillig reiser fra hjemmet sitt og alle han er glad i, og flytter ut i svarteste skogen, og vet, natt som dag, at hvem som helst har lov til å drepe ham, at den som dreper ham, til og med får penger for det. Fortellingen om den fredløse Robin og hans lystige venner. Første episode Mennene i Sherwoodskogen. <laughs> ja ja, ikke det at huet mitt var så fryktelig mye verdt, men Robins det var verdt fire pund allerede i starten, det. Fire pund! Nesten tusen pence. Og det fantes nok av folk som gjerne ville tjene fire pund. Nei, det, det fins ikke et menneske i hele verden som frivillig blir fredløs. <laughs> ja, skjønt jeg hadde vel egentlig valget jeg behøvde jo ikke ha stått der bak treet den sommerkvelden for så mange år siden. Jeg behøvde i hvert fall ikke å ha ropt på han Robin! Robin av Loxley! <laughs> Men Mørts møllesønn, hvorfor står du der bak eika og hvisker så rart? <laughs> har du ikke lagt merke til hvilken fantastisk kveld det er? Hele skogen har formert seg, Mørts. <laughs> Du skulle sett de nydelige harungene jeg så like her borte. Robin! Å, oh, Mørts. Du skulle få deg en kjæreste, du også. Da hadde du danset gjennom skogen som en yr dådyr kalv, i stedet for å stå her askegrå i ansiktet. Ja, det ville sprette inn i deg, Merch. Ah, jeg har vært hos lady Marian i to uker. I to uker har jeg vært sammen med den søteste og modigste og deiligste to og klokeste To uker var for lenge å være borte, mester Robin. For lenge? Ja. Kornet mitt modner av seg selv. Åh, ah, hvis det bare hadde vært litt kortere vei til Malaset. <laughs> Nei, du. Når jeg først trasker milene bort til min elskede Marian, da blir jeg der en stund. Jeg skulle gjerne blitt der mye, mye lenger. Enda du visste at Guy og Gisborn var ute etter gården din. Hva? Hva er det du mener? Jeg ser jo gården. Jeg ser jo hvor fint kornet duver i vinden. Skadlock og de andre mennene mine de ville jo ha forsvart gården med nebb og klør. Hvis nebb og klør og høygafler var ikke nok mot sverdene til Gaia Gisperns menn, Robin. Hva? Ja, mennene dine har stått bundet til peler og blitt pisket i hele dag. Fordi de holdt på at gården var din, og at de var dine menn. Ved Den hellige jomfru Maria. Det blir stans, Robin! Da, tror du at Guy av Gisborn sitter i stua di for å få seg en hyggelig prat med deg? Tror du han vil takke deg for alle de gangene du har kalt ham en utsuger og utplyndrer og røver og morder? Nei, jeg husker svogeren til min venn Scarlett. Mhm. Han prøvde å snakke med Guy. Prøvde å få han til å levere tilbake maten til de fattige. Og Like etter var han død. Akkurat. Kona hans ble jagd på gata. Hun døde like etterpå. Ungene ble spredd for alle vinder. Det vil si, jeg tror Scarlett tok seg av den eldste. Din venn Scarlett sitter i fangehullet, Robin. Hva? Ja. I morgen tidlig skal Guy og Gisbern hogge hånda av ham. Bare fordi han skjøt en av klosterets hjorter. Det skal ikke skje. Ingen skal få kappe noe som helst av Scarlett. Det lover jeg deg, Mørtsmøllesønn. Men først må vi redde mennene mine på gården. Ja. Beklager, Mutch. Jeg mente ikke å si vi. Jeg skal redde dem. Du skal selvfølgelig tilbake til mølla di. Ah, mennene dine, de De skreik lenge, Robin. Nå ligger de i linbua, de surra på armer og ben. Mat og drikke har de ikke fått. Jeg liker ikke at det er så stille der inne. Og vakter? Hvor mange vakter er det vært? Det er bare to utafor linbua De andre har tatt kvelden. Takk skal du ha. Nå får du skynde deg tilbake til mølla di. Glem at du har sett meg, glem at du har snakka med meg. Åssen tror du at det kommer til å bli for meg med Guy av Gisborn som får paktet på gården din? Tror du han og kirken han arbeider for, noen gang vil si seg fornøyd? Nei. Tror du at de vil ha en stakkars mølle i fred hvis det er mulig å tjene så mye som en penny på den? Ja, de drepte onkelen min bare fordi han trengte kornet sitt sjøl. Nei, de mennene, de skåner aldri de minste. Si meg bare hva jeg skal gjøre. Men det er farlig much. Ja. Men hvis du vil, så Ja. Du veit, over linbua. Mm. Der er det et lite høyloft. Og for å komme opp dit, så må vi to klatre Forsiktig nå, Merch. Selv om vakta står 20 meter unna. Så vi kan ikke, vi kan ikke vente stort lenger, Robin. Scanlock Seal blør fra den stramme reipa. Og Dicken Hysj. Hysj. Nå kommer vakta hitover. Når han står rett under glugga, så hopper jeg ned og tar den, mens du låser opp linbua. Nå! Løs dem, Merch. Fort. Ser du noe borte hos deg, Mark? Og Robin! Det er ute med oss. Nei da, nei da. De har forsynt seg altfor godt av pærevinen min. Det var bare ei bikkje, kamerat! Robin. Å, Robin. Ikke et ord nå, Skedlock. Selv om mennene der borte er aldri så fulle som Sånn. Kom igjen. Forsiktig, Dekken. Ja. Gudskjelov at du kom, Robin. Godt å se deg, Will. La oss komme oss ut herfra, karer. Robin, Robin, det kommer en vakt like bak deg. Heller! Hva gjør dere her? Nei, vi uh... Hei, det er Robin! Ja! Ah! Hva er det der borte? Løp. Løp for livet! Løp langs lehekken forbi Færhagen! Det kommer en hel bøling fra hovedhuset! Du skyter! Nordover Glenna! Ja, Kåsel, kom igjen! Få, se på pilsåret ditt, Dikken. Au. det er ingenting, Skadlock. Det, er- det er bare ytterste beinet. Bra. Da er du også i stand til å gå hjem igjen, Dikken. Er du gal? Først så kommer Gaia Gisborn og slår oss halvt i hjel. Og så kommer du og redder oss. Og nå ber oss å gå hjem igjen. Ja, dere får heller si at jeg var blitt gal, da. At dere prøvde å forhindre at jeg drepte de to mennene til Guy. At, at dere ikke klarte det, at jeg tvang dere bort, at jeg satte kniven i strupen på dere. Du har aldri trua oss med så mye som håndbaken, Robin. Det er, det er godt med både dyr og bær i skogen. Ja, Men Dicken, da. Du har jo en alle tiders kone som venn. Jeg sendte henne til broren hennes da Guy og Gisborne kom. Hun veit, det kan vare lenge før hun ser meg igjen. En gang eh, <clears throat> Ja, en gang bygde jeg en hytte i skogen. Ja, bare for moro skyld. Den sto hele vinteren. Ja, Hvis disse byggeferdighetene mine kunne brukes til noe fornuftig <laughs> Du, du er da altfor beskjeden, Mil. Du er den beste bueskytteren av oss alle. Venner, venner. Jeg kommer til å bli lyst fredløs i morgen tidlig. Og hvis dere følger meg, så kommer dere også til Er det noe bedre enn å leve som en slave? Vi er unge, Robin. Vi finner oss ikke i så mye som besteforeldrene våre. Ja, selv fedrene våre har bøyd nakken altfor mye. Å, Hold opp med å kalle oss litt eldre for feiginger, din jupling. Tør du prøve deg på beinkrok med meg, kanskje? Ja, så, så, så, så <laughs> Dette er verken tid eller sted for å krangle, mine venner. Vi skal av Gisborns menn fremdeles luske rundt i skogen her. Jeg blir med deg uansett. Jeg òg. Jeg òg, sjøl om jeg ikke akkurat er noen ungdom. Nå vel. Godt. Så list dere hjem og prøv å få med dere noen buer og litt verktøy. Men vær forsiktige. Vi har ikke råd til å miste en eneste mann. Hvis vi noen gang skal kunne slå tilbake mot Guy av Gisborg. Ah, så må vi huske på å samle nok mose og torv i høst. Ja, Sånn at vi kan tetter skikkelig mellom greinene. Mose og torv. Jeg har jobba som tømmermann siden jeg var ti år. Tror dere ikke jeg kan bygge et ordentlig hus? Tror dere jeg tok med øksa og hammeren for moro skyld? <laughs> Men uh, vitsen er jo at, uh, at husa ikke skal synes, Dikken. Ja. ja, for så vidt. Så kan det være greit å gjøre noe annet enn det jeg er vant til også. Jeg har bestandig drømt om å skyte en diger hjort. Ja, <laughs> Men jeg har aldri turt det. En hjort med så store horn at jeg, jeg kunne henge klærne mine på dem. Buen. <laughs> Jeg drømte om å blunke til kona mi og si at hun måtte gå bort og kikke på hjortehornet. Ah. Og der skulle det henge et perlekjede. <laughs> Ikke vær lei deg for det, lille venn. <clears throat> Kona di har det sikkert bra. Hold på meg, lille venn. Ja, om en stund kan du sikkert besøke kona di. Å ja. ja. Ja, jeg fikk med meg fire buer, men, men det var så vidt. Måtte ligge musestille under senga i nesten en time mens jeg hørte Guys menn romstere utafor. Følte som de pusta på meg. Venner, jeg vet at dere er slitne. Likevel har vi en oppgave som ikke kan vente allerede i natt. I morgen tidlig skal Guy av Gisborne kappe hånda av min venn Scarlett, fordi Scarlett skøyt en av klosterets hjorter. Ja, men han måtte. Gutten han passer på var sjuk og trengte mat. Jeg synes ikke Guy skal få lov til å lemleste vår venn. Nei. Men, eh, men den? Ja, eh, fangehullet ligger jo bare et, et steinkast fra der hvor Guy sover. Nettopp. Ingen vil tro at vi er dristige nok til å foreta oss noe allerede i natt. Og Guy har sendt soldatene sine for å hvile. Ja. Men noen vakter er vel igjen? I sted sa dere at dere ville ha meg som leder. Ja, Men da må dere jo stole på meg. Og jeg må kunne stole på dere. Ja, ja, ja. Og på enkelte punkter krever jeg fullstendig troskapsløfte fra dere. Vi var jo enige om at vi skulle røve mest mulig fra rikmenn og kirkefolk som rir gjennom skogen vår. Ja. Ja, ja, ja, Vi kan jo kalle det en slags veiavgift. Men <laughs> Men vi skal aldri, aldri gjøre noen kvinner noe vondt. For jomfru Marias skyld skal vi aldri skade noen kvinne på noen måte. Mm, men alle de fæle nonnene, da? De er ikke et hår bedre enn de tjukkmaga munkene. De stjeler maten vår i Guds navn og tar fra oss gårdene våre. Ja, ja, nonnene gjør hva som helst for et, for et par gullysestaker. Jeg hørte om en nonne som hadde drept. Og de fine fruene la tjenerne sine pryle. Enten lover dere Jeg skal aldri skade noen kvinne. Og heller ikke fattige riddere eller bønder som arbeider for maten sin. Vanlige folk skal aldri behøve å være redd for oss. Men de rike kjøpmenn og baron og munkene og kirkens forpakter og sheriffer som støtter utsugerne. De som dreper mannfolk og setter kvinner og barn på gata. De som pisker alle som er uenige med dem. De som hogger henda av en stakkars sultne mann. Og de som brenner ned i usle hyttene våre og tvinge folk til å legge seg på kne og skrike om nåde og, og bli trell. Med dem skal dere få lov til å gjøre akkurat hva dere vil. <laughs> Ja, ikke en av dem skal slippe ustraffa gjennom skogen. Oh, som jeg gleder meg til å hoppe på de digre magene. jeg, <laughs> jeg, jeg vil være ekorn! <laughs> Ja, jeg vil være den som hopper ned fra trærne og, og rett på nakkene deres. Og, der skal jeg klamre meg fast med kniven inni øret deres. <laughs> Jeg tror vi er enige, venner. Hvil dere nå litt. Når natta er på sitt svarteste, vekker jeg dere. Da tenker jeg tiden er inne til å avlegge herr Guy av Gisborns fangehull et lite besøk. Ha <clears throat> Gilbert, er det deg? Robin. Robin. Hysj. Jeg er kommet for å befri onkelen din. Robin. Robin er Loxley. Jeg har bitt og bitt hele natta. Skynd deg ut nå, Gilbert. Vil vente på deg utenfor. Tapre lille gutten min. Jeg sa han skulle flykte. Trekk deg lengst mulig inn i fangehullet, Scarlett. Ja, ja. Øksa mi er tung. Men det må den visst være for å få av disse låsene også. Robin, jeg trodde min siste dag var kommet. Kom igjen! Will, ja. hvor er mennene? Vi må tilbake til skogen snarest. Du bærer Gilbert. Han er altfor svak til å løpe. Ja, Men hvor er de, da? Jeg vil ikke si at mine menn, som bare for noen timer siden sverget ja, Det er ikke noen feiginger du har fått med deg, Robin. De er utenfor huset til Guy. Utafor? Ja, men det er jo galskap! Tror du de få buene våre er mye verdt i hendene på menn som alltid har trellet med møllesteiner og ploger? Tror du de ville klare å skyte Og det fins så mange slags våpen, Robin. Det lukter brent. Men jomfru Maria, det er kvinner i huset! Jomfru Maria hørte oss. Der kommer maken ut. Jaså, Robin Arloksliv. Jeg kunne vel tenke meg Har alle kvinnene kommet ut, maken? Ja. <laughs> Stolte du ikke på oss, Robin? Ja, Vi lovte jo aldri å skade noen kvinner. Og Hvor mange menn er det der inne? Bare han dere hater. Jeg forstår at dere er hater. Men jeg som var barnepiken hans Det var jeg som bar ham ved brystet. Det var jeg som ammet ham. Han drepte mannen til søsteren min! Det var jeg som så ham ta sitt første skritt. Jeg sang for ham. Han var så glad i sang. Han tok sønnen min. Hadde det ikke vært for ham, hadde Robin fremdeles eid gården sin. Som liten var han like uskyldig som jeg og dere. Men han er ikke noe barn lenger, Makin. Han tyranniserer hele grevskapet. Folk ligger skjelvende og gråtende i sengene sine. Det er slutt på ondskapen nå, Makin. Huset er snart overtent, ser du vel. Og denne veien slipper han ikke ut. Ikke på baksida heller. Fire mann står der, klar til å ta Nei, Gisborg kommer ikke til å dø i denne natt. Hva mener du, Makin? Ingen kan overleve en slik brann. Hele hesten Hele hesten er kommet fra dødsriket for å ta oss! Den går farende rett ut av huset! Rett mot oss med lysende øyne! Den skreik de dødes skyld! Den trampa tvers gjennom oss med voldsomme brusk! Jeg rakk ikke! Ta dere sammen! Var ikke vi enige om at vi aldri skulle la oss skremme verken av overjordiske eller av underjordiske? Nå, Makin, skal vi ha gjette at din herre nettopp har flådd en hest? For to dager siden. Ah, hele hesten. Hæ? Hæ? Robin, du, du mener ikke at Å nei! Ikke si at vi lot Guy hund slippe! Forkledd som hest! Å, oh, oh, dere mine tapre menn! <laughs> ja, vi var en temmelig taus og duknakket forsamling som lusket oss tilbake til leiren den natta. <laughs> Tenk å la seg lure av en hestehud! <laughs> og Robin lot ikke være å erte oss når han fikk en anledning til det. Hver gang en av oss skvatt litt fordi en hare eller et rådyr plutselig spratt opp, så lo Robin. «Nå much var det en helhest, eller nå no Scadlock var det en underjordisk. Ja, han mente det var fordi vi var så svake i vår gudstro at vi var så overtroiske. Så da våren kom, så dro han oss alle med til nærmeste kirke. Det var helt på slutten av messa, at en vakker ung mann i ridderklær plutselig reiste seg. Kirkegjengere, gudfryktige menn, kirken er omringet. Det står minst 20 mann der ute med sverd og bue klar. Flykt samme vei som presten, ridder. Det er ikke deg de er ute etter. Og dere andre, opp på Vestgalleriet. Ja. Will og Dicken, bort til gluggen der. Scanlock og Scarlett der. Murch så dere, der, ja. Jeg tar døra. Jeg blir med. Den blodsugeren der ute. Men ridder Allan deil har ikke ord på seg for å være redd, Robin Hood. Du vet hvem vi er, og likevel Ingen skyter før jeg sier fra. De er forskrekkelig mange! Og vi er blitt forskrekkelig gode. Spenn buene. Nå kommer de! Skyt! Jeg skal ta den tyven, den utsugeren, den stenger Rett i bakken! Se opp, nå kommer de igjen! Skyt! Oh. Hør! Den pila var bare en hårsbredd fra meg. Oh, men der fikk vi fire til! <laughs> De trekker seg bakover! Dukker opp en hund. Ta den. den. Sånn. Så. Allan. Allan og Dale. Du reddet livet mitt. Takk. Det skal jeg aldri glemme deg for. Nei! De hva som skjedde med lederen deres? Hvis vi noen gang kan gjøre gjengjeld, Al-Anadail. Rett nok er jeg riddersønn, men ridderklærne mine er også det eneste jeg eier. Kjeltringen som ligger der. Han ville ta kjæresten min fra meg. Så heldig du er som har en kjæreste, Allan. Har. Alices far selger henne til den neste rike mannen som kommer. Og da, Robin Hood, da er det mulig jeg kan trenge litt hjelp. Kom til oss når som helst, Allan Adeil. Jeg kommer aldri til å glemme at du reddet livet mitt. Du finner oss i Skjervedskogen. Hvis du ikke finner oss, <laughs> så skal nok vi finne deg! Ja! Ja, det er sant at vi pleide å finne de aller fleste som reiste gjennom skogen vår. Leiren vår lå ikke langt fra hovedveien mellom York og Nottingham, så veien holdt vi alltid høy med. Og de som prøvde seg på noen småstier fordi de hadde hørt om de fredløse på veien, dem hadde vi alltid speiderut etter. Det kommer tre mann! Er du klar der oppe, Mertz? Ja da, ja da. Stans! Ærede munker. Hva alle dager? Ingen protester, takk. Vi skal bare ha veiavgiften vår. Du ser vel at vi er fattige munker? Pell det vekk! Er det mage, alt det du har inni munkekappa di? Da må du ha spist altfor mye. Ah, slipp meg! Hold de skitne hendene dine vekk! Stopp han! Ah! Vetle! Hørte du ikke at du skulle stanse? Munkeknøl! Her har du kniven min. Av med munkekappene, alle tre. Hæ? ser man det, ja. Sånt magenhold har jeg aldri sett før. Jeg syns mest det ligner på perler og rubiner. Jeg skal Du rører deg ikke! Ah. Ja, jeg leker ikke med kniven. Kom, så. Tror du ikke jeg ser posen du har gjemt inni trøya di? Jeg teller til fem. Da gir jeg mennene inni krattet beskjed om å skyte. Men, men det er ikke vårt! Det er Mariaklosteret. Og Mariaklosteret har aldri tilegnet seg noe på ærlig vis. Den er full av penger, full av sølvmynter! <laughs> Kom dere av gårde nå, munker! Ja, Det er mye lettere å gå i bare undertøy. Av gårde, da! Løp, løp, løp, løp! løp, løp. <laughs> Vi, vi likte å gjøre kirkefolk og rikfolk et pek. Eh, og det var slett ikke så få som satte pris på at vi gjorde det. I løpet av et par måneder fikk vi 14 nye mann i flokken. 14 kjekke, modige menn som også ville være med på å kjempe mot undertrykkende i England. Og de fleste kom av seg sjøl. Men det, det forekom også at vi oppsøkte en mann hvis vi hadde hørt at han var en god og ærlig sjel og, og flink til å slåss. Å, Dicken, ble det verken hare eller rådyr på deg i dag? Veit du, jeg ble så opptatt av noe jeg så. Jeg, jeg, tror nesten jeg har funnet en ny mann til oss. Jeg lista meg forbi skogvokterboligen. Ja, din dumdristige jypling. Hvis skogvokteren hadde sett deg Er ikke så gammel og knirkete som der, da, vet du. Du nevnte en mann, Dikken. En mann? Ja, en kjempe. Det er det største mennesket jeg har sett med masse flagrende hår. <laughs> Akkurat nå så sitter kjempen borte hos skogvokteren og gasser seg med nystekt hjort og sprudlende vin. En venn av skogvokteren er ikke velkommen hit, det vet du, Dikken. Ja, Men dette er ikke noe med skogvokterens vilje. Først spurte kjempen pent om han ikke kunne få en liten bit av steika til skogvokteren. Han, ja, ja. han var en sulten reisende, sa han. Sånn. Ja. <laughs> Hva tror dere skogvokteren svarte? Han, han trua både med pisk og pangøl og Ja, altså. Hvem tror dere sitter bastet og bundet nå? Mm? Skogvokteren må pet sitte der og se på at kjempen spiser opp steikasen. <laughs> og på hver bit kjempen tar, jo sintere blir skogvokteren. og jo mer han blåser seg opp, jo mer strammer tauet. Den kjempen tror jeg sannelig er etter vårt hjerte. Skulle han sett! Da kjempen gikk bort til skogvokteren og spurte om han, om, om han kanskje ville ha en liten bit. at gubben ikke sprakk av raseri. Jeg lurer på om ikke jeg skal ta meg en tur bortover mot skogvokterboligen. Ja, ja, ja, men men eh, tenk om skogvokteren er kommet fri igjen? Tenk om han har tilkalt forsterkninger for å pakke kjempen? Jeg tar med meg hornet. Ja, dere kan signalene nå? Ja da. Ja. Hvis jeg blåser sånn, behøver dere ikke å komme. Nei, nei, nei. Men hvis jeg blåser sånn, Jeg fortalte aldri Robin at jeg var vitne til hans og Lillejons første møte. <laughs> Jeg er ikke så sikker på at han hadde likt det. Jeg gikk en liten tur etter middag, vasset nedover langs bekken, helt dit hvor bekken blir til ei stri elv, der det bare er to tømmerstokker å gå over på. Og på de tømmerstokkene er det bare plass til én mann av gangen. <laughs> Ja, Robin var allerede kommet et stykke utpå fra sin side, da den største og mest langhåra og langskjegga mannen jeg noen gang har sett, kom utpå fra den andre sida. Har du ikke lært folkeskikk, du? Så du ikke at jeg allerede var på brua da du plantet de store, stygge labbene dine utpå den? Jeg har lært folkeskikk. Men har du? Vet du ikke at de små skal flytte seg for de store? Ja, din freke slapp! Flytt deg, ellers så skal du få angre! <laughs> Jeg tror det er du som kommer til å Å jaså? Du har tenkt å skyte meg med buen din? Feiging! Se vel at jeg ikke har annet enn en stokk? Er det sånn dere slåss her i skogen? Nei, Nei, da drar jeg heller tilbake dit jeg kommer fra. Der slåss i hvert fall folk like for like. Du har rett, kamerat! Gi meg en stokk, da! Her! Ta imot! Ha! Sånn, ja. Den som faller først i vannet, har tapt. Ja, Men det er ikke du, modig veslefar. Nå får du vise om du er like sterk i armene som i kjeft. Jo, men traff du meg ikke? Jeg eh, fra panna. Ja, ah! ah! nå står vi likt. Jeg ble på kinnet, pjusken. Jeg skal lære deg å kalle meg pjusken. Men herregud Jeg mente ikke å skade ham på alvor. Og bena Den strie strømmen. Hvor er du, kamerat? Kliss <laughs> Vær ellers i god behold! <laughs> Jeg skal hjelpe deg opp! Hold her! Ja, jeg kom da over elva. Om ikke akkurat på brua. Jeg skal eh, gå og hente buen din. Jeg trodde du hadde det travelt. Så travelt at du måtte slåss med meg for å komme over brua. Når en har gått lenge alene, får en kanskje lyst til å vise seg litt. Får jeg lov til å spørre hva den mannen heter som klarer å slå Robin Hood i ærlig stokkekamp? John Naylor. Men alle kaller meg Lille-John. <laughs> Lille-John, du! Jeg har ikke hørt maken til misvisende navn. Hva er det som fører deg gjennom skogen av John? Jeg eh, vet ikke. Jeg går ut fra at jeg kan stole på deg. Ikke hvis du er rik eller en av kirkens menn. <laughs> Nå ser jeg sånn ut. Å nei, du, jeg er nok en ganske alminnelig arbeidskar. Eller var, da. Jeg tjuvfiska litt i husbåndens vann, skjønner du. Ja. Men det likte husbånd så dårlig at han satte meg i gapestokken. Vet du hva det vil si å sitte i gapestokk? Alle glor på deg. De drar deg i tærne og i nesa. De spytter deg midt i ansiktet. Så da husbånden kom for å gi meg vann og løste meg et øyeblikk ja. Vel, husbånden ligger død med knust skalle, og jeg virrer rundt i skogen. Hva gjør du? Si ifra til mennene mine at de skal lage stand sånn et skikkelig middagsmåltid for oss. Hvis det var sånn matsignalet var, da. Nei, forresten, det er vel ikke nødvendig. Du har jo spist en hel hjortesteik i dag. Men det er jo mange timer siden. Jeg er skrubbsulten. Jeg, jeg... Robin, Hæ? se. Hva? Bak buskene der. Vi tar her! Vi tar teknikken! Karer, karer, karer! karer. Det var litt av en velkomst å gi en kar jeg hadde tenkt å spørre om å bli med i flokken vår. Mener du Vil dere virkelig ha meg med? Lille-John slo Robin på, på helt ærlig vis. Eh, heter du Lille-John? Men det er ikke mulig! Vel, egentlig så er jeg Fra i kveld skal du i hvert fall hete Lille-John for bestandig. Jeg skal personlig døpe deg i det aller beste brune ølet vårt. Ja da, ja da, ja da. Det skal bli en tår på den som ikke skal døpes også. Her har du hånden min, Robin. Jeg lover å være din trofaste venn så lenge jeg lever. Skål for lille John. skål for lille John. Skål. skål for oss alle! Ja, skål. Nå er vi blitt 39, 38 mann og én gutt. Hei, Gilbert. Du skulle vært i seng for lenge siden. Men onkel Scarlett har jo lovt at han skal synge for <laughs> meg. ja, Vi pleier bare å ta sånn som vi må ha her i skogen, lille John. Men, men Scarlett ville på liv og død ha denne luten. <laughs> Syng den sangen om stjernene, onkel. Mm. Hvis du synger den sangen om stjernene, lover jeg å legge meg etterpå. Lover du det? Ja. Ja vel. Se stjernene smiler til skogens ville dyr. Til fredløse menn i deres tvungne eventyr. Se stjernene smiler til skogens kjekke gud. At nå må han sove, for nå er dagen slutt. Onkel Scarlett, da. Jeg trenger vel ikke å høre noen nattasang. Det er den romantiske jeg vil høre. <laughs> Se stjernene til Robin så lystig blunker ned. At lengselen i hjertet hans snart skal bli til fred. En dag om ikke lenge gjennom skogen grønn rider hun han elsker, lady Mariann Sjø. Det er nok seierssignalet jeg helst vil huske. Men mange ganger kostet seirene oss dyrt. Allerede første året i skogen mistet vi tre menn i kamper med Guy av Gisborns menn. Skadlock. tapre, trofaste Skadlock var en av dem. Men vi, vi kunne jo ikke bare sette oss ned og sørge, vi var nødt til å kjempe videre. Vi prøvde å, å holde humøret oppe uansett hva som skjedde. Robin Hood! Fortellingen om den fredløse Robin og hans lystige venner. annen episode Sheriffen i Nottingham. <laughs> Jeg husker Scarlett var blitt rene trubaduren. Han sang om alt det som skjedde, og om det som dessverre ikke skjedde. Se stjernene funkler som Marians øyne blå. Snart kommer hun og skal ved tapre Robins side stå. En dag om ikke lenge gjennom skogen grønn rider hun han elsker, Lady Marian skjønn. Hold opp, Scarlett. Skjønner vel at lady Marian aldri kommer hit. Hun som er vant med edder, edderduns dyder og tjenere. Ja, jeg tror nå det, at hadde lady Marian fått velge, så Jeg har sagt at jeg har glemt henne. Jeg kan aldri Det var Bill. Det kommer en mann. Stans, min gode mann! Du har ikke betalt veiavgift. Ha! Jeg har hørt om dem som frivillig pungret til røverpakker, men ikke pottemakeren fra Ventbridge. Legg unna hesten min! Ser dere ikke at jeg har kjerra full av potter jeg skal selge? Hvis dere knuser så mye som ei krukke Her er det vi som bestemmer, pottemaker! Ja, det skal vi bli to om! Der har du den, din elendige krever! Ja. ja vel, pottemaker. Vi gir oss nå, hva? Skal vi ikke heller skyte om varene dine istedenfor å slåss? Slå fra deg, feiging! Ja. Faen! Altså vi har ham. Er du så klar for skyting av pottemaker? Tror du jeg er dum? Jeg er like god slåsskjempe som deg, men bare en idiot ville utfordre Robin Hood med buen skal du på død og liv vise fram hvor god du er til å skyte, så meld deg heller på bueskytingskonkurransen i Nottingham i morgen. Hva? Jeg tror det er satt opp 40 pence i premie. Oh. Og det er atskillig mer enn hva pottene og krukkene mine er verdt. Jaså? 40 pence? Og det er den tyrannen av en sheriff som pugger ut? Du kommer til å dingle i galgen før soloppgang, Robin. Sheriffen vil ha hundene sine tygge på deg. Du har ikke vært dum nå, Robin. Du har ei en fin kjerrepottemaker. Mm. Ordentlige klær har du også. Hvis jeg får låne Åh, klærne dine Hva tar du meg for? Ikke tale om! Det er stormarked i Nottingham i morgen i anledning skytterkonkurransen. Og der skal jeg selge krukkene mine. Jeg skal selge krukkene mine, hører du det? Hva tror du ellers en stakkars pottemaker lever av? Men... Uh... Hvis jeg gir deg dobbelt pris, pottemaker Ja? Er det her sheriff Murdoch bor? Jeg tror ikke sheriffen tar imot noe. Uh, nå ja. Det var egentlig dem jeg ville snakke med. Det er Hva? de som er sheriffens hustru? Ja, ja, det er meg. Vil De være så vennlig å ta imot disse krukkene? Vær så god. Jeg har laget dem selv. Åh. I all ærbødighet, frue fra Ventbridge. Jeg håper De liker dem. Å, Vidunderlige. Særlig den papegøyeblå. Jeg elsker papegøyeblått. Si meg, vil ikke De være så vennlige å komme innom her neste gang De kommer til Nottingham også? Så gjerne, så gjerne. Mm, det lukter da himmelsk. <laughs> Kanskje de har lyst til å spise middag med oss? Å, oh, men det er da altfor mye. ja, men det var da så altfor meget at de forærte meg de skjønne krukkene også. Kom inn, pottemakker. Oh! Mennene dine skyter ikke godt nok, sheriff. <laughs> Jaså. Ja, så, så gjør det bedre selv, da. Hvis sheriffen tillater at en simpel pottemaker Gi min middagsgjest en bue. Mine damer og herrer, siste deltaker er pottemakeren fra Bentbridge. Mange takk, sheriff. <laughs> bare flaks. Prøv en gang til, pottemaker. ja vel. Bare én fingerbredd fra blinken. Siste pil. Som de ønsker. Midt i blinken. Midt i blinken. Jeg blir vel nødt til å gi den forbannede kremmeren penger Kom hit, pottemaker. Hvor i all verden har du lært å skyte så godt? Ah, far min var skogvokter, så jeg begynte å skyte da jeg var en neve stor. Den siste jeg skjøt jevnt med, var Robin Hood. Robin Hood? Hvor, hvor er han? Si meg hvor han er. Du skal få 20 gullstykker i tillegg til premien i dag hvis du viser meg hvor han er. 25. Det, ja. Nå vel, så sier vi 25, da, din beregnende handelsmann. Men da viser du meg også hvor han er. Vi har flaks, sheriff. Robin har bare omtrent ti mann hos seg nå. De andre har dratt nordover for sommeren. Ikke er han langt borte heller, i Klømberskogen. Det er bare noen mil her borte. Å, min venn, min gode venn. I morgen tidlig viser du meg og mine 20 bestemenn veien til Robins hule, og i natt skal du sove hos oss. Jeg skal få min kone til å re opp til deg med de fineste silkelaknene og den beste edderdunsdyna vi har. Takk, sheriff. Mange takk. Vi visste ingenting. Ja, Vi skjønte ikke hvorfor Robin ikke kom tilbake om kvelden, men eh, vi regna med at det ikke var skjedd noe galt. Georg kjellermester på vertshuset i Nottingham pleide å varsle oss hvis noe var i gjære, og når han ikke hadde kommet. Men eh, likevel Dagen etter gikk vi stadig og skuet mot veien til Nottingham, da vi med ett hørte Lille-John som varslet. Det kommer visst en hel hær. Det er Robins signal. Ja. Spenn bunekar inn i skogen her. Ja, ja, ja, ja. Hvorfor blåste du på hornet, pottemaker? Og hvorfor i all verden skal vi inn på disse småstiene? Jeg skjønner ikke har en felle! Vi er lurt i en felle! Ta dem, soldater! Slå fra dere, soldater! Ikke løp deres vei! Soldater! Skjønner dere ikke Skjønner dere ikke at denne mannen er Robin Hood? Han har Det nytter ikke å skrike, sheriff! Åtte av mennene dine er allerede skutt ned. De andre hadde vett nok til å stikke av. Men du, sheriff Mørak, at du var ond, det visste jeg. Men at du var så dum! Hesten <laughs> hans ser bra ut! Den tror jeg jeg vil ha. Tror dere at jeg ville kle denne sølvvest? Og den er litt stor for deg. Hvor har du gulleret? Kamera, ikke rør meg! Sånn, sånn, sånn. Og prøver du deg noen gang på oss igjen? Hils dere sjarmerende fruer da, sheriff! Det var deilig både middag og nattelosji! <laughs> Men det var slett ikke bare fiender som trampet gjennom skogen vår. En gang iblant fikk vi besøk av trubadurer, sånne som gikk fra sted til sted og sang for folk. Og noen ganger kom det gjøglere. Ja, vi hadde vel holdt til i skogen en, en tre-fire år da Peterkin dukket opp en kveld. Dessverre, mine herrer, penger har jeg ikke. Men jeg skal prøve å tjene noen i morgen. Så får dere heller øve meg da. Nei, men Gi oss litt moro isteden, da, gjøgler. Kan, kan, du synge? Jeg har en lytt. Kan... Hvis dere hadde hørt sangstemmen min. Men se her. Oi! Fem baller i lufta på en gang! <laughs> Bra! Bravo! Bravo! Jeg kan det med kniver også. Hæ? Bra! hendene mine er vel altfor store til det der. Det, der sånn må da være farlig. Hvis du mister en kniv Pettekin mister aldri en kniv. Annet når det skal mistes. <laughs> Du er visst ikke redd oss, du gjøgle Petterkin. Hva sier du til å spise med oss i dag? Unge Gilbert har skutt sine første harer. Det blir hareragu. Takk som byr. Men jeg må nok komme meg av gårde snarest. Og haren har ligget et døgn i de deiligste urter. Det er så en får vann i munnen, men ja. Nei, det skal være stort bryllup i Malaset, skjønner dere. Hva? Og da pleier det å være nok å gjøre for en gjøgler. Så jeg får nok Hvem er det som skal eh, gifte seg? Hvem? Hvem, Robina? Det bor flere i Malaset. Ja, det er en som heter Roger. Sir Roger av Doncaster. Han skal visst være en grådig utsuger. Men brudens far, lord Malaset Marian, har jeg sagt noe galt? Dere ser så rare ut. Det blir ikke noe av det bryllupet, Petterkin. Men det er jo bare to dager til. Hvordan Jeg vet ikke. Vi må få gitt Marian et tegn. Vi må få snakket med henne. Marian er kjæresten til Robin og ingen andres, Petterkin. Men du kan da ikke bare troppe opp i festsalen, Robin. Sheriffen av Nottingham er invitert. Gaia Gisborne er invitert. Utenom gjestene er det bare gjøglere og trubadurer. Scarlett, ja? du må lære meg noen grep og et par sanger. Et par lystige ja. sanger. Ja, hent kluten din. Jeg løp, da! Ja, ja, jeg løp. Og du, Dicken, du river opp den grønne silkedrakten vi tok fra ridderen fra York. Riv den i småstrimler. Den fine drakten. Ja, du veit da hva slags klær trubadurer bruker, Dicken. Og se etter om det ikke skulle være en passende hatt i kista vår også. Hei du, din kjempe! Hvor har du tenkt deg inn? Uh, øh, kjære vakt, øh, vil du ikke la en ærlig bonde få et lite glimt av det lykkelige brudeparet? Her er det bare spesielt inviterte som slipper inn. Men uh, de to du slapp inn i stad, var de innbudte? Det blir noe annet. Det var en gjøgler og en trubadur. Og Gud skal vite at det kan trengs litt underholdning der inne. Middagen skulle begynt for en time siden, men bruden har ikke vist seg. Stakkars lady Mariam. Hun holder nok på til en grusom som Roger så lenge som mulig. Mm. Og den søte jenta Sparker opp. Hva er det dere står og hvisker og tisker om? Å nei, eh, eh, fruen her, hun, hun sto bare og fortalte oss om alt det heltemodige sir Roger utførte. Men det skal jo være en sånn pen mann også. Tuller dere med meg? Pell dere vekk! Dere får ikke lov til å Men i all verden, hva har skjedd? Hvorfor stormer dere ut som noen gale? Lady Marion er stukket av vakt! Mutch, Scarlett, Lillian, få hit karene, gjennomsøk skogen. Få noen til å stikke innom kusine Ursula i klosteret. Hei, du trubadur! Har ikke jeg sett deg før? Ta vekk den digre hatten fra øya dine. Løp! Ja. Stans! Du også, din kjempebonde! Stans! Jeg beklager, Robin. Hun er ikke i klosteret hos Ursula. Allan hadde helt tid på seg hjelpe til å lete. Da er hun i skogen. Hun må være i skogen! Hun er ikke i gråmidskaret, Og ikke oppi Dere er både blinde og døve! Hæ? Vil dere at sir Roger skal finne henne før oss? Tror dere han vil vente med å gifte seg med henne hvis han finner henne først? Du tar elva på nytt, Will. Skalet, ja. leit bedre i gråmidskaret. Ja, Lillian tar bekkefaret nordover. Ja, ja, jeg tar stien og dalbunnen. Og du, Mutch, du tar dalstiene på begge sider. Ordentlig! Det var sjelden vi opplevde Robin så opphisset, men så var han også redd. Jeg så åssen han skvatt da han skremte opp en dådyrflokk. Jeg så åssen han straks trakk sverdet da han fikk øye på den unge ridderen eh, som kom ridende på stien. Enda ridderen hang med hodet og slett ikke hadde fått øye på Robin. Tvert om så gikk ridderen av hesten sin, satte seg på en sten med hodet i hendene ja, jeg var sikker på at Robin hadde kunnet liste seg innpå ridderen og lagt hånden på skulderen hans, da den magre jyplingen med ett sprang opp med sverdet klart i neven. Kom igjen! <laughs> Jaså, du vil slåss, unge ridder? Kom igjen. Slett ikke dårlig! <laughs> Men du mangler litt tyngdøp! unge mann. Gir du deg nå? Uten sverd er du ikke mye verdt. Nå, nåde! Vær nådig mot en stakkars ridder. Så lys stemme. Nåde. Nåde! Ta deg hetta, ridder. La meg få se ansiktet ditt. Men ikke hold så krampaktig på den, da! Mariam. Og Mariam. Å, Robin! Robin! Å, som jeg har lengtet etter deg! Jeg hadde nesten gitt opp. Da du kom, så kjente jeg deg ikke igjen under hetten. Så, så, så, så. Nå skal vi aldri mer skilles, Marian. Hører du det, Marian? Elskede Marian. Så, så, så, så, så. Og resten var det nok ikke meningen jeg skulle se eller høre. Men festen etterpå, ja, den fikk vi være med på. Og det var en sånn fest som vi bare kunne få til i skogen. Så god påfyllpostei har jeg aldri smakt før. <laughs> Ingen grunn til å klage på ølet, eller? Det ølet har du virkelig vært heldig med, Dikken. Gilbert, du er ikke mer enn 14 år. Hvis jeg ikke snart får være med på røvinga deres, drikker jeg meg full i kveld. <laughs> ja vel, Gilbert. Du gjør deg klar i morgen formiddag? Ja! Jo, men er du ikke blitt stor, gutten min. En skål for vår første søster i flokken! Skål! For Robin og Marians lykke! Takk, venner. Takk, takk. Men vi skal passe godt på deg, Marian. Vi burde vel kunne skaffe noe skikkelig sengetøy og noen kjoler. Å, du er så søt, Lillian. Men tror du ikke fotside kjoler er litt upraktiske her i skogen? Jeg syns slett ikke de grønne draktene dere går med, er så stygge. Ja, Vinterdraktene er jo litt kjedeligere, da, for da, da, bytter vi til grått for ikke å synes så godt, skjønner du. Men eh, nå, nå har vi Scarlett uh, eh, dikta noe igjen. Ja. Er dere klare, gutter? Ja, ja, ja. vel. Kom igjen. Kom igjen. Den venter ei forgjeves som venter på noe godt. For Mariann har denne dag sagt nei takk til et slott. Til tjenere og edderdun, for full av mot og tross. Gifter hun seg med Robin og bliver en av oss. Ah. eller? Gifter seg, ja. Da må vi ha en eh, prest, ikke sant? Ikke noe presteskap for meg, takk. Hvem var det Gaia Gisborg stjal gården din for? Hvem er det han Ikke bare for å vie Marian og meg. Vi kunne alle trenge ja, Men det er jo de grådige prestene vi slåss imot. Det skal finnes en som heter Tørk. De, de, de er like alle sammen. Ja, Utapå kan de virke som fromme, men Ja, denne Tørk skal visst ikke virke from i det hele tatt. Han går for å være en skikkelig slåsskjempe. Dessuten er han kastet ut av klosteret. Han var visst for breikjefta. Det heter at han kalte abbeden både utsuger og undertrykker. Ja, Men tror du at denne Tøkk vil? Hva var det? For mine ører hørtes det ut som hester. Men jeg begynner jo å høre dårlig. Antagelig var det bare noen hjorter. Eller bikkjer. Se det kobbelet der borte. Utafor huset. Men eieren deres 100 meter lenger nedover her, Robin er det den digre tjukken i munkekappa holder på med? <laughs> Han er jammen like diger som ryktene forteller. Hold dere her, karer. Han der ordner jeg aleine. Men... Ikke noe med en Jeg blåser i hornet hvis jeg mot formodning skulle trenge hjelp. God dag, Munch. Hva? Hva? Det var heldig for meg at du sto her ved elva. Jeg liker ikke å bli våt på beina, skjønner du. Bær meg over! Ja. Oi, ja. Med kniven på strupen så har jeg vel ikke noe større valg. Nei. Ja, så ligg der, da. Nei. Nei. Behøvde vel ikke å slenge meg! Og nå er det din tur, din knivfeiging. Nå har jeg kniven, så da får du bære meg tilbake. Hva? Det er sånn, ja. Jeg Jeg Fortere. Å, du er altfor tung. Jeg Den er det er sannelig ikke hver dag jeg blir båret over. Åh. Nei. Tilbake. Bær meg tilbake. Ja, jeg bærer deg da med den største fornøyelse. Ja. Og ja. Jaså, du din jypling. Du likte ikke å bli våt, du. Hva sier du til en skikkelig sverdkamp i stedet, tjukken? Hva som helst. Broder Tøkk har aldri rygget unna for en god slåsskamp. <laughs> Ikke engang med en klissvåt and. Ah, jeg skal gi deg klissvåt and, jeg! Dra sverdet ditt inn, snørrhovne munk! <laughs> Tror du ikke jeg ser det eh, under munkekappa di? Ja, så ta den, da. Jeg hadde ikke trodd du var så lett på foten, Monk. Ja. Du, du må stå med beina litt lenger fra hverandre. Ja, så. Ellers, ja, ellers mister du balansen. Ja, men. Se her nå. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Løp, Rodetuck! Det er Guy av Gisborgs menn! Også nå som jeg endelig hadde fått meg en skikkelig kampfelle! Det er ikke deg de er ute etter! Kom opp på høyden her, bror, så får vi bedre oversikt. Og dessuten De er minst tolv! Men vi er de beste skytterne. Og dessuten Trofast! Minna! Stål! Ta dem! Ta dem! <laughs> Guys menn rygger tilbake! Nei, de skjøt trofast. De skjøt den beste bikkja mi. Men det skal de få angre. Mutch, Bill, ta buene! Fuck og jeg tar sverdene! Hundemordere! Jeg har bare to piler igjen. Og mennene mine ah, de trofaste mennene mine! Guys, menn flukter, de flukter! De tar ikke engang med seg de tre som ligger på bakken. Hundene mine. De trofaste hundene mine. Ja da. Ja da, ja da, ja da, lille venn. Og du var så flink, så. Ja, Hadde dere klart å holde soldatene på avstand? Ja, ja, ja. Rolig nå. Nå skal vi forbinde såret ditt, lille venn. Så etterpå blir du med oss og får et solid måltid mat, broder Chuck. Det har du ærlig fortjent. Dessuten var det en liten tjeneste jeg ville be deg om. Og så ble Robin og Marian viet på ordentlig måte til mann og kone. Og broder Tuck fortsatte å besøke oss. Han kom minst en gang i uka og holdt andakt for oss, han og alle bikkjene. <laughs> ja, ja, dere kan tro det var livlig når 80 mann og 30 gneldrebikkjer krøp inn i hula om vinteren. <laughs> ja, vi led ingen nød om vinteren, det var ikke det. Vi hadde samlet både mat og klær og penger før kula kom. Men det, det ble jo litt kjedelig, da, når så få reiste gjennom skogen. Først da våren kom, kjentes det som om vi virkelig levde igjen. Stans, gode ridder! Hva i all verden? Du trenger ikke engste deg. Jeg skal bare innkassere veiavgiften vår. Veiavgift? Jeg har ingen penger. Og hvis jeg hadde hatt det Jeg stoler aldri på en ridder. La meg se. Jeg skal vise deg. Du kan like godt legge bort sverdet med det samme. Ta en kikk opp i treet der. <laughs> Titt dit der nede. Tror du jeg skal gi ham et skudd, lille Johan? Og bak buskene der. Jeg har pila klar. <laughs> jeg har ingen penger. Jeg Nei, Vestnar disse gullpengene, da? Du skulle vel gi dem til de fattige? Jeg skal flå deg. Jeg skal steke deg levende! Hvis du ikke holder munnen på deg, tar vi klærne dine. Og hesten også. Nå? Jeg tror nesten han pissa på seg. Ja! <laughs> Det er kanskje stygt å si det, men eh, vi koste oss virkelig når vi klarte å sette støkk i en snørrhoven ridder, eh, eller særlig hvis vi klarte å levere tilbake det de hadde sugd ut av fattige folk. Men én gang i året, eh, på sankthansaften, da fikk vi ikke lov av Robin å behandle verken ridder eller presteskapsånd. Nei, da skulle vi være vennlige og, og invitere den vi fant i skogen på middag. Vi skulle behandle han som en gjest, gi ham den beste forpleining, og først når han var ferdig med måltidet, så skulle vi kreve ham for penger. Jeg, jeg husker en hans. Middagen var ferdig. Vi satt bare og ventet på en eller annen gjest. Og maten på bordet, Scarlett! Ja, jeg har endelig funnet en gjest, selv om han ikke akkurat er av det muntre slaget. <laughs> Jeg har ikke mer enn ti penser. Ah, han påstår til og med at han ikke er sulten. Velkommen, fremmede! Sulten kommer nok når du kjenner duftene fra Scarletts hjortesteik. Vi har skjønn bjørnebærvin også. Så trøtt han ser ut. Så lei seg. Mitt navn er sør Rikard av Lindane Lehm. Jeg beklager at jeg ikke har mer enn ti pence, dere. Kan dere ikke ta dem og la meg ri videre? Jeg er verken sulten eller tørst. Nå, no, nå, nå, nå, fremmede! Kom hit og sett deg ved siden av meg. Takk. Linda Nelé skal jo være et riktig staselig gods, har jeg hørt. Ja, Godset er bra nok. Altfor bra for den slyngelen. Men det er virkelig sant at jeg ikke har mer enn disse Ikke ett ord mer om pengene før vi har spist. Dikken undersøker salveskene dine. Å, alt jeg har, er meg. Pa, pa, pa, pa. Middagen er servert. Oi, oi, oi. Den hjorten ser god ut. Hva sa gjesten først, Lillian? jeg er nødt til å være i Mariaklosteret i morgen. Oi, altså. En av abbedens menn? Lillian, du vet at vi tar imot hvem som helst på sankthans. Ja, ja, ja. Jeg er ikke en av abbedens menn. Jeg har vært i Det hellige land og slåss ved kongens side. Fortell! Fortell om vår gode konge. Forsyn deg med bjørnebærvin, sir Richard. Det er bare ti pence i salveskene. Der ser dere. Dere kan like gjerne la meg reise til Mariaklosteret. Jeg har ikke engang penger til å betale for maten. Hva er det som plager deg, sir Richard? da jeg kom hjem fra Det Når hellige land. Når plagene forsvinner, appetitten opprinner Da satt sønnen min i fengsel og ventet på dødsstraff fordi han hadde slått i hjel en av abbedens menn. Jeg tror forresten dere har eh, møtt sønnen min. Han heter Allan. Allan Adeil Er, er Allan som hjalp oss i kjerka, sønnen din? Allan Adeil reddet livet mitt, sir Richard. Hvis Allan slo i hjel en mann, var det nok med god grunn. Abbeden spør aldri etter gode eller dårlige grunner. Han spør bare etter penger. 800 pund forlangte han for å sette Allan fri. Jeg hadde bare 400. Resten Ja, Abeden har papir på at hvis jeg ikke betaler de 400 siste i morgen, så er Linda Nelé hans. Og nå skal du av gårde for å gi ham de 400 pundene? Du har dem bare ikke her. Du har gjemt dem et annet sted. Du må da ha noen venner som kan låne deg pengene, sir Richard. Så lenge jeg hadde penger, så hadde jeg venner nok. Men nå den eneste som hører på meg nå, er jomfru Maria. Og dessverre har ikke den gode jomfru Maria for vane å stige ned med en pose penger. Dicken! Ja? Gå inn i skattkista og hent 400 pund til sir Richard. Ja. Det går da ikke an. Dere kjenner meg ikke. Du får ikke pengene. Det er et lån, og vi tar jomfru Maria som vitne. Om ett år nøyaktig fra i dag, neste Sankt Hans, skal du betale dem tilbake. Her. Hell over hvis du vil. Å, venner. Alle hans venner. Ja, jeg har jo hørt at dere farer gått med folk i knipe og med dem som slåss mot kirkens utplyndrere. Men at jeg, at jeg skulle få oppleve Bare vent til jeg dasker pengesekken i bordet foran abbeden. Han har spioner overalt. Han har nok hørt at jeg ikke har klart å skaffe de 400 pundene. Kanskje sitter han allerede og feirer at han skal bli den nye herren av Lindan Elé. Men eh, burde ikke sir Richard få noen nye klær av oss også? Jeg skal strigle hesten din så den skinner. Og Burde han ikke få med seg en pasje? Alle de rike ridderne som kom til min far på Malaset, hadde med seg en liten tjenestegutt. Lille John, Lillian! Lillian! Lillian! Lillian! Lillian! Ja, ja, ja, ja, Persen din tjeneste, sør. En liten gutt, sa Marion. Og Hvordan går det med appetitten nå, da, sør Richard? Appetitten? Jeg tror jeg kan spise en hest. Jeg er I hvert fall en hjort. Ja, og etterpå skal du få årets første jordbærterte. Å, gi meg litt mer, da, Scarlett. Ikke vær så gjerrig på hjorten min nå. Du vet jo ikke at en page trenger mye mat! <laughs> Vår kjære Abud satt så glad. Så glad, så glad, tra-la-la. Og feiret at alt hadde gått så bra. Så bra, så bra. Hurra! Da røsker det i klosterets port. Det er da søren som får gjort. Hold dere borte, gi meg fred, jeg nybakte eier av lindane ler. <laughs> En ridder treder varsomt inn. Han treder inn med pasjen sin. Og ridderen beder aller først om nåde. Og hjelp og trøst. Men abbeden håner vår riddersmann, og abbeden brøler det beste han kan. Og ridder og pasje, de lytter kun. Men se, de har smil om munn. Vår kjære abbed, å, oh, så from. Så from, så from, den diger vom. Når posen med penger på bordet hans kom, har seina besvimet om. Å, oh, bortrider herren til lindane le. Og farsen kan ikke slutte å le. For abbeden sitter igjen som et fe, og skål for at det må skje. Skål for at det må skje. år var gått. Det var blitt Sankt Hans igjen. Robin hadde sittet stille ved bålet i flere timer med hornet ved siden av seg, klar til å blåse gledesfanfaren så snart sir Richard viste seg. Han var så sikker på at sir Richard skulle komme og levere tilbake de 400 pundene han skyldte oss. Men det begynte allerede å mørkne. Fortellingen om den fredløse Robin og hans lystige venner. Tredje episode Farlige dager. nesten Robin hadde gitt opp, da Vill og Lillejohn kom brasende gjennom skogen med en rytter mellom seg. Robin spratt opp. Æsj. Det er bare en munk dere har med dere. Slipp meg! Jeg vil ikke! Du skal ha mat, din sinnatagg. Når du ikke fant noen andre. En munk blant røverpakker og jeg skal melde deg til avbeden. Jeg skal få deg flott Hvis du ikke holder munn på deg, skal jeg lese litt for deg, munk Om en viss ung mann som gikk rundt på jorda og tok fra de rike, men ga til de fattige. Eh, broder Tøkta, vi har fått porsjonen vår i dag. Du møtte ikke en ridder på din ferd gjennom skogen, munk Jeg møtte ikke en sjel før dere. Guds forbannelse være over dere alle! Jeg tror verken munken her eller jeg er særlig sultne. Vi får heller la ham gå når han har betalt for seg. Betale for meg? Har ikke smakt på kjøtt engang! <laughs> Dette er et temmelig dyrt vertshus. Jeg har ingen penger, bare 20 pence. Vi røver aldri fra så fattige munker, broder. Hold opp og kall meg broder. Ja, i denne posen her er det bare 20 pence. Eh, eh, la de andre være. La de andre være! La de andre være, sier disse! <laughs> jeg, jeg, jeg, skal hjelpe deg å telle, jeg, Dikken. Å, et under er skjedd! Et under er skjedd! lønner seg ikke å lyve for mennene i Skjørvedskogen, Munch. Men Munch lyver deg ikke. Munchen her visste rett og slett ikke om de ekstra pengene. 800 pund! Ja, og, tjue og pence. Ja. Altså, han sa jo sjøl at han hadde bare 20 pence. De 800 pundene ja, jeg tror nesten det må være jomfru Maria som har sendt dem. Ja, Du skal dingle i galgen, din munke satan! Sannelig ser ikke den gode jomfru i nåde til oss. Kom deg av gårde nå, munk. De 20 pensene skal du få beholde. Fordømt til pakk! Satan ta dere! Jeg skal sørge for at dere blir lemlestet og hengt! var det som bannet og svor så ille? Men, Sir Richard! Jeg visste du ville komme! Endelig! <laughs> Vil slapp meg forbi uten å varsle dere. Jeg beklager at vi kommer så sent. Maten på bordet, vin i krusene! Ja! La meg betale for meg først. Her er de 400 pundene jeg skylder dere. Behold pengene dine, sir Richard. Jomfru Maria visste om din ærlighet. Hun har allerede sendt oss pengene. Hun sendte oss faktisk det dobbelte. <laughs> Med en munk som sendebud? Hvorfor er du så blek, sir Richard? Sover du dårlig? Jeg tror Lillian har noen urter. Ja, min kone har forsøkt utallige urter. Jeg har forresten med noen gaver fra henne krukker, tepper. Og her, Mariann Å! Oh, for noen skjønne stoffer! Så søt av henne. Ja, selv om jeg for det meste går i samme klær som mennene, så, så kan det jo være koselig av og til. Takk for gavene, sir Richard. Nå må du bare forsyne deg. Ja, sir Richard, ikke vær så beskjeden, da. Hva er det, sir Richard? Det er Allan. Ikke si at han har slått i hjel enda en av abbedens menn. Nei, så ille er det ikke. Eller kanskje det er verre. Jeg mener, abbeden er jo så grådig. For et drap går det an å, å kjøpe seg fri. Men fra et giftermål Skal Allan gifte seg med en han ikke vil ha? Nei, nei, nei. Det er heller omvendt. Han har ikke vært her. Nei. Tror du vi kan hjelpe Allan på noen måte? Ja, Det er Alice, datteren til herren av Vakkerskog. Ja, Hun er jo en sånn søt pike. Hun og Allan har alltid men nå vil Vakkerskog gifte henne bort til den gamle, grusomme herr Nigel. men det går jo ikke an. Når en mann og en kvinne virkelig elsker hverandre. Og selv om jeg gir Allan disse 400 pønene, det er ikke nok til å redde gården til herr Vakkerskog. Stakkar herr Vakkerskog, det heter at han gråter hver eneste natt. I hjertet vil han nok helst se Alice gift med Allan, men Vakkerskog må ha penger. Og herr Nigel er en av de rikeste i grepskapet her. Ja, Han er en tyrann, og det vet du, sir Richard. Allan bare sitter og mumler. Hva kan jeg tilby Alice og Vakkerskog, mumler han. Han har nok vært inne på tanken om å røve Alice, men et liv i skogen i fattigdom og nød <laughs> Du er jommen frekk, sir Richard. Synes du virkelig vi lider noen nød her? Alice av Vakkerskog er ikke så sterk som deg, Mariann. Ja, men jeg skal hjelpe henne. Vi kan sikkert få tak i en ordentlig seng til henne, kan vi ikke det, Robin? Jo visst. Og jeg Ja, jeg trives jo godt her, men tenk om jeg kunne få en venninne? Å, så, Richard, be Allan komme hit. Be ham komme og se hvor lykkelig Robin og jeg er. Og Allan kom, og vi dro 24 mann av oss til kjerka ved Vakkerskog, og der tok vi Alice med oss. <laughs> ja, ikke at det bare var å hente henne. Jeg, jeg tror det var elleve av Nigels menn som falt den dagen. Og erkebiskopen av York han var sikkert rundelig betalt for å foreta vielsen. Han flykta som en gæren katt. Men jeg lurer nå på om ikke broder Tuck var en minst like god bryllupsprest som den rike prestefeigingen. Og så spør jeg deg, Alice fra Vakker skog, vil du ha Allan Adeil som hos deg står? Og så spør jeg deg, Allan og Adale. Ja. ja, det er ikke noe ja, jeg heller vil. Ikke ennå, da, din tosk! La meg snakke ferdig. Ja, ja men jeg vil jo så gjerne. Det var to staselige damer vi hadde i flokken vår. Marian og Alice satte seg aldri ned for å furte eller grine, selv når de syntes livet ble i hardeste laget. Ja, jeg, jeg husker bare en eneste gang at Marian gråt. Og den gangen var jeg nær ved å felle en tåre sjøl. Det har skjedd noe. Jeg vet at det har skjedd noe. Han lovet å være tilbake i går. Å, mannen min! Hvorfor skulle han på død og liv til den kirken? Alene? Så, så, så, så. Jeg går også til kirken alene en gang iblant, Mariann. Jeg prøvde, Mariann. Jeg ba innstendig om å få bli med. Tenk om han aldri mer skal le til meg. Tenk om han aldri mer skal ta meg varsomt i hånden og vise meg et nytt harekull. Jeg har en onkel. Ikke så langt fra kjerka. Han har sikkert lyst på besøk. Han er en god mann. Lille-Johan, har ikke du også lyst til å hilse på han? Ja. Oh, Dere må være forsiktige. Tørk tårene dine, du, Marian. Det, Hvorfor har du ikke plukka noe sopp i dag? Hvorfor har du ikke bakt brød? Sete og hente buen din! Du trenger trening! Ja, Marian, du, du trenger noe annet å tenke på. God dag, onkel. Mutsch Møllesen. Neimen, kjære gutten min Skjønt gutt, det var noen Neimen, jeg trodde jo aldri jeg skulle få sett deg igjen. Er dere benådet! Ja, men så kom inn, da! Si at dere er benådet, da. Si at lederen deres skal slippe galgen likevel. Galgen? Så er han tatt. Var det Gaia Gisborn eller sheriffen? Ja, veit dere ikke det, da? Robin Hood vandret rett inn i kjerka midt på lyse dagen med over hundre mennesker til stede. Ja, det var nok mange som kjente den igjen, men bare en som løp til sheriffen. En munk. En grådig liten munk som hadde hørt om belønningen for Robins hode. Og bare noen minutter senere, så var kjerkeomringen av sheriffens og, og Guys menn. Ja, det hjalp jo ikke hvor mye han forsvarte seg. Ja, men eh, eh, eh, nå da, onkel? Hva nå? Ja, Nå sitter lederen deres i det mørkeste fangehullet. Så lenge det er liv. Å oh, ja, det varer nok ikke så lenge. Sheriffen sendte munken til kongen i London med beskjed om at den store Robin Hood var tatt. Vi må hente karene. Vi må storme borgen. Lille John, det er akkurat det sheriffen venter på. Han er hundrevis av menn klare. Du, onkel, den den munken som dro til London? Ja, han skulle snart være tilbake nå. Og ingen vet jo hva kong Johan vil. Kanskje sender han bud om heng lederen, eller sett den i gapestokken, eller kanskje kong Johan vil ha fornøyelse av hengen selv. Er du sikker på at munken ikke er kommet tilbake? Ja, Han må forbi veien her, og og jeg har ikke sett den. Onkel, det er farlig å huse fredløse, men, men likevel. Hvis lille og jeg bare kan få sitte her ved vinduet ditt noen timer oh, Vi er mange her omkring som tar dere med i kveldsbønnen vår, karer. Sitt her, så skal jeg hente suppe. Takk, onkel. Han burde vært her for lenge siden. Hysj, lille Tar jeg ikke helt feil? Takk for alt, onkel. Kanskje du har gjort England en, en stor tjeneste i dag. God aften, Munch! Hold dere unna hesten min. Jeg har ikke tid til å snakke med dere. Jeg er ute i kongens ærend. Ja, vi, vi, skjønte det måtte være viktig ærend da vi så den flotte hesten, ja. Og, og du, Munch, det er ikke mange som rir så godt som deg den stolte holdningen i salen. Takk, takk, om jeg skal si det selv, så Men eh, selv en så staselig rytter kan vel trenge litt hjelp? Det ville være en ære for oss å få yte litt assistanse. Tja, jeg vet ja, Her omkring er det ikke trygt for en ærens mann som deg lenger, Munch. De grusomme fredløse skal finnes overalt. Ja, vi, vi underdanige menn av kirke og konge, vi, vi, ønsker at budskapet skal nå trygt fram til sheriffen. Så dere vet hva jeg har med meg? <laughs> trubadurene synger allerede om den tapre munk som endelig fikk knekt den fryktløse banditten fra skogen. Det, det heter at du tok han nesten helt alene? Nå, en smule hjelp fikk jeg jo. Nå, ikke vær så beskjeden, kjære Munch. Du kommer sikkert til å få den belønningen du fortjener. Jeg har ikke tenkt å dele med noen. <laughs> Men eh, nå må vi skynde oss. Robins menn skal være i nærheten. Ja, Vi to går foran og holder hesten din. Dere får fem pence hver, ikke en penny mer. <laughs> Åh, vi ville ikke finne på å kreve én penny for et slikt ærefullt oppdrag. Hva? han fikk den belønningen han fortjente, ja. ja. Du, vi får legge han under buskene her, så ingen finner ham. Ja, ja, ja kom. Så. Og så var det brevet Mutch. Ja. Ja, Vi kan vel ikke godt åpne det? Mm. Sheriffen vil ane ugler i mosen hvis han ser at kongens seil er brutt. Ja, ja, ja. Kjenten er full. Mine venner, hvorfor kommer ikke munken jeg sendte? Uh, sheriff! Kongen likte han så godt at han beholdt han, kjære sheriff. Dessuten mente kong Johan at én var litt for lite til et så viktig brev. Hvorfor har dere så stygge drakter på dere? Ja, det, det er ordre fra kong Johan, kjære sheriff. Hvis vi kler oss nesten som de fredløse, så minker risikoen for å bli stanset av dem i skogen. De skal jo ha blitt så mange nå at eh, to fra Men så kom med brevet, da! Ja, unnskyld at jeg hvis, jeg hvis jeg, snakker litt hardt. Jeg har litt eh, vondt i hodet. Hvorfor er det så mørkt? Hvorfor danser bokstavene på papiret De har sikkert arbeidet for hardt, kjære sheriff. Er det ikke lov for en sheriff å ta seg et glass vin? Jo. Eller to? Eller tre? Hæ? Jeg sover på tå hev, selv om jeg har mange hundre soldater på plass og, og, og ah, Nei, jeg skal være glad når Robin Hoods hode ikke lenger sitter på ham. Kanskje sheriffen tillater at vi leser kongens brev? Eh, ja, vi gjør det. <clears throat> Kjære herr Murdoch, sheriffen av Nottingham. Til lykke med pågripelsen av den beryktede Robin Hood. Lite kunne ha gledet mitt hjerte mer. Mm. Belønningen til dem vil da også bli rundelig. <laughs> Imidlertid vil jeg selv ha fornøyelsen av å se ham hengt. Mm. Frakt ham derfor til London snarest Johan. Herr sheriff, eh, min venn og jeg, eh, kongens egne sendebud, vi tilbyr oss straks å føre fangen til London. Ja, vi er to av kongens mest betrodde eh, karer. Og med de praktiske uniformene våre. <laughs> Ja, hvis noen fredløse skulle få øye på oss Glimrende! Det går, lille John. Vi kunne kanskje få med oss en tre-fire mann? Tre-fire mann? En hel hær skal jeg sende. Og denne gangen skal ikke de fredløse få lure meg. I morgen Hva skal de gjøre? Hva er det dere to står og hvisker om? Nei, min venn her bare sa at det var på tide at vi fant oss et nattlosji. Nå vet jo vi at fangene er i de beste hender. Hei, dere to! Stans! Vakt! Vet du ikke hvem vi er? Har du ikke fått beskjed om at kongens sendebud skal få gå akkurat hvor de vil? Hadde du forlatt vaktposten din da ordren kom? Nei, æresord, jeg har stått her hele tida, jeg. Fortsett med det. Og pass ekstra godt på så ingen fredløse lurer seg inn her. Men ned i vollgrava må dere ikke gå. Den er bygd som en labyrint. Dere kan gå dere bort. Mange takk, vakt. Vi skal nevne deg for sheriffen. Kanskje du blir forfremmet. Her er vollgrava. var sannelig ikke lett å se noe her, nei. Jeg tror det er en dør vi har gått på. Det kommer noen med mange nøkler. Tett inntil veggen er mørkt. Ah! en av disse nøklene passer til fangehullet. Ikke den nøkkelen. Kom deg på beina, Robin! Lillian, Mutch, endelig. Så Vakta våkner igjen, Lillian! Robin Hood er flytt! tapre vaktsoldater! Se å få opp temposoldater! Slingelen skal ikke unnslippe! Ut av byporten! Ut av byporten og ut i skogen! Og den kvelden var det Lillejohn og jeg som ble feira. <laughs> ja, jeg, jeg tror Lillejohn spiste to hele harer aleine. Og Robin! <laughs> jeg, jeg tror det var den eneste gangen vi virkelig skjelte ham ut. Idiot, dumdristig tosk, overmodig fehue. <laughs> ja, ja, han dro i hvert fall aldri aleine til kjerka mer. Men så Så veldig forsiktige ble vi ikke. Det var vel ikke mer enn noen måneder seinere at Dicken kom tilbake etter et besøk hos kona. <laughs> kona var som koner skal være når husbonden endelig dukker opp. Ah, ja, det var noen flotte dager. Og ingen så deg? Det var ingen som fulgte etter deg hit? Hva tar du meg for, vel? Hos kona holdt jeg meg innendørs hele tida. En kveld de fikk besøk, så måtte jeg ligge oppe på høyloftet i tre samfulle timer. Men eh, kona hadde jo utrustet meg med en flaske eplesider. Ja, det er godt å ha <laughs> deg trygt tilbake, i hvert fall, Diken. Når du er her, så syns jeg nok eh, kjeften din går litt vel mye. Men det har liksom vært eh, litt stille de dagene du var borte. <laughs> ja. Jeg skulle vel vært overlykkelig over å ha fått ligge i en ordentlig seng igjen. Og, og få klemme kona mi. Ja, ikke misforstå, det var fint. Men ja, når hun har bodd ute i skogen i over fire år Jeg savna gress under hodet. Jeg lå og lurte på hva dere drev med. Jeg tenkte på Alice og Marian, som er sammen med kjærestene sine hver dag. Ja, kona mi vil ikke flytte hit. Jeg har skutt fugl i dag, Dikken. Vil du ha due eller fasan? Jeg savna til og med deg vil. <laughs> Nei vel. Da steker vi begge deler, da. <laughs> så, så, dyktig som du har blitt med buen, så kunne du melde deg på skytekonkurransen i Nottingham til helgen, du, Marian. <laughs> Ingen av oss setter noen gang våre bein i Nottingham mer. Velkommen tilbake, Dikken. Hva var det du snakket om? Skal det være skytekonkurranse i Nottingham nå igjen? Og Hva er premien denne gangen, da? Ti stille, det er ingen her som skal til Nottingham. En pil av ekte sølv. Ja. En pil av ekte sølv er vel verdt uhorvelig mange penger. Ja. Men vi har nok, Robin. Vi har nok både penger og klær og mat, både til oss selv og til andre som trenger hjelp. Du drar i hvert fall ikke, Allan. Hva? <laughs> Naturligvis drar jeg. Nå som vi endelig har fått hverandre, når vi endelig har lov til å være sammen så lenge vi lever, det er ikke farlig, Alice. Vi, vi kommer tilbake. <laughs> Våg bare ikke å påstå at det blir så mange mennesker der at dere kan gjemme dere i mengden. Tror dere virkelig at sheriffen og Gaia Gisborn vil la dere rusle fredelig omkring? Overmodige guttunger! <laughs> Vi bare lo av Alice og Marian. Og vi dro. Det var Robin, Lillian, Allan, Scarlett, Will og jeg. Så overmodige vi var. Vi klappet og brølte da Robin, eh, som ventet, vant skytekonkurransen med hetta si godt foran ansiktet. De klappet ham bort til der Gaia, Gispen og sheriffen satt, for å gi ham sølvpila. Han sto der med sølvpila i hånda, godt gjemt inni hetta si. Da sheriffen bøyde seg ned for å få øye på ansiktet inni hetta En gang har du lurt meg, Robin Hood! Soldater! Utover! Grip dem, slyngelen! Hæren kommer. Se og få opp galgen! Få opp Tikk på Guy og sheriffen. For langt borte. Skyt! Guy og sheriffen stikker i hvert fall. De stoler på at soldatene deres Sikt på de forreste soldatene! Skyt! Mot skogen! Mot skogen, karer! Å, oh, herregud! Sheriffens menn bruker armbrøst! Løp! Det er den eneste redningen. Løp! Lillian! Reis deg opp, Lillian. Vi skal få ut av hans. Nei, jeg! Skyt, karer! Prøv å holde den forbaskede armbrøstbjørnen! Ah! Det er bare en pil. Det er bare en pil. Slipp meg, Robin. Dere når aldri skogen. Jeg slipper deg aldri, Lillian. Det er bedre at én dør. Å, beinet mitt, beinet mitt! Nei, vi når ikke hjem til skogen. Vi får heller dra til min far, Belinda Nelly. Bruk deres siste krefter, karer. Se, stjernene smiler til Å, skogens ville Se! Broen over vollgraven er nede. Far vinker på oss. Han vinker på oss, og mennene hans står med spente buer. Det er bare noen hundre meter igjen. Klar det! Klar det! Vi Vi klarte det. Men det var jo en forferdelig situasjon vi satte herr Richard og hans fru Elisabeth i. De hjalp fredløse. De ga oss mat og hvile, og fru Elisabeth pleide sårene våre med rene linklær og legende urter. Det var jo klart at Guy og sheriffen ikke ville si nåde til eierne av Lindane le etter dette. Sjøl om ingen hadde lov til å gå inn til en ridder i hans borg, så ventet nok Guy og sheriffen bare på en mulighet til å få hevn og jo lenger vi ble på Lindane le, jo mer rasende ville det bli. Derfor dro vi allerede neste morgen, med Lille-John bevisstløs på båre mellom oss. Å, for noen dager det ble på den lille glenna i skogen. Lille-John bare fablet om stjerner og kvinner som danset for ham. Det, det gikk ikke an å få noen som helst kontakt med han. vi var virkelig redde for at han skulle dø for oss. Men så, på den sjuende dagen Jøss, yes, som sola varmer i dag, da. Hør som fuglene liker solen. Lille Johan! Endelig! Du har bare fabla om stjerner i en om, om, stjerner og kvinner og mat. Mat. Jeg er sulten som en hest. Hører dere? Lille-John er sulten. Lille-John har satt seg opp. Han snakker igjen. Han ler igjen. Å, Lille-John. Ikke så hardt, da, Vi er flere som gjerne vil omfavne Lille-John. Velkommen tilbake til livet, bror. så ille med meg. Man vet nok ikke hva man har før man er i ferd med å miste det. Mens du lå i feberfantasiene, drømte jeg om alle de gangene du og jeg har stått side om side. Spise, Lillian. Det er både hjort og, og, og hare i nærheten. Og duer er det også. Man kan. <laughs> Hva som helst. Bare det er mye av det. <laughs> Skulle ikke ha brukt hornet hvis Guy og sheriffen er på disse trakter. Vi, vi, vi er ikke så langt fra Lindan Le, Lillejohn. Vi turte ikke å frakte deg lenger. Det var i hvert fall bare ett menneske Scarlett varslet. Jeg har en bil klar. Vent vel. Fru Elisabeth! La meg hjelpe deg ned av salen. takk Gud for at jeg fant dere. Hva har skjedd, fru Elisabeth? Hvorfor kommer du alene? Hvor er sir Richard? Vi red et lite stykke fra hverandre. Å, hvis vi bare hadde holdt oss hjemme på Lindanelia. Der kunne verken sheriffen eller Gaia Gisborne gjøre oss noe. Hvor er sir Richard? Er han tatt? Jeg husker alt, jeg. Jeg husker at dere reddet oss. Jeg husker hvordan du forbandt såret mitt, fru Elisabeth. Nå skal Lillian redde mannen din. Sett deg ned igjen, Lillian. Hvor er han? De tok ham til skafottet. For to timer siden de tok ham bare fordi vi gjemte fordi vi gjemte dere. Jeg, jeg, vet ikke hva jeg skal gjøre. Ja, jeg skal redde ham, fru Elisabeth. Jeg skal Du skal holde deg helt i ro her, Lillian, sammen med fru Elisabeth. Dere andre, er dere klare? Ja. ja, ja. Nå må de komme snart. Blir det mørkere, klarer vi ikke å skyte. Skal. Murdoch oppå hesten. Og bak ham Vet du, det er 16 mann med herr Rikard mellom seg. Og vi er bare de fire. Vi skulle ikke sendt alle han tilbake til leiren. Hør her, karer. Når jeg går fram, så gjør dere så mye ut av dere som dere kan. Så. Sheriff! Hvis du ikke straks overleverer fangen til meg, vil mine 50 menn i krafta Ta ham, karer! Ta ham! Skyt! Du har mistet tre mann allerede, sheriff. Vil du miste resten også? Pass deg, Robin! Skjerp i trampene med hesten! Ja. Grip sverdet isteden, din feiging. Og hvis en eneste av dine menn prøver å hjelpe deg Ta ham, karer! <laughs> Karene dine har mer vett enn deg, sheriff. De skjønner at hvis de så mye som rører på seg, vil minst ti av mine menn sikte direkte på hjertet ditt, kan jeg skjære ryggen med deg? Ta den! En gang har du snytt meg for belønningen som er satt på hodet ditt, men, men nå Ja. ja. Nåde! Nåde! Du fortjener ingen nåde, sheriff. Men du ser enkelig nok ut der du ligger. Måtte ondskapen og grådigheten din flyte ut sammen med alt blodet. Hei, soldater! Skal dere ikke ta med dere herren deres hjem? Se og løsne repene på sir Richard nå, da. Sånn, ja. Så kommer dere hit, dere fire. Ja da, ja da, ja da. Bare kom, jeg slår ikke falne menn. Robin, Will, Match, Scarlett og alle dere andre. Det er ikke flere, sir Rikard. Ikke flere? Men du sa da Å, venner, at dere turte. Dere fire. Jeg var helt sikker på at min siste dag Jeg er sikker på at fru Elisabeth venter på deg. Kanskje har hun og Lillian laget i stand noe riktig godt til oss? Kom, sir Rikard. En sheriff har våpen og gull og soldater, men hva hjelper det når mannen han hater, kan livet ham rundt og er mester med sverd? Da er ikke en sheriff noe særlig verd. Hey! En serv har ingen tro på hvem som er ond, og hvem som er god. En sang for de fredløse. Leve oss yeah! som veit hva vi gjør, og hvorfor vi slåss. Yeah! Ja, ja da, ja da, jeg skal nok slåss sammen med dere. Selv om jeg begynner å trekke på årene. Vi er nesten 100 mann som kan slåss, Rikard. Dere kan vel få andre oppgaver? Fru Elisabeth kan ta seg av de syke. Hun har allerede lært meg en hostedempende mikstur av einebær. Hvis trubadurene synger sant, er det ikke sikkert det behøver å bli så lenge i skolen skogen. Kanskje tar det bare måneder før dere kan flytte tilbake til Lindane le og leve som frie mennesker igjen. For snart kommer kongen fra fremmede land, og da skal hans broder, den usle tyrann, forsvinne, og rettferd skal atter bestå. Kongen vår kommer nå. Kongen vår kommer nå. var den femtende jula i skogen. Vi feiret menneskenes konge og frelser. Men vi tenkte nok litt på en annen konge også. Trubadurene sang om at kong Rikard Løvehjerte endelig var funnet, i fangenskap ute i Europa, og at han ville bli satt fri så snart en stor sum med løsepenger ble betalt. fortellingen om den fredløse Robin og hans lystige venner. Fjerde episode Begrav meg der pilen faller. Rune sang også om alle løsepengene som strømmet inn, men ingen visste hvor de kom fra. Bare vi fredløse. Og vi var sikre på at det snart ville bli bedre tider i England. <laughs> Nå må du kysse meg, lille John. Du gikk rett under mistelteinen. Mm. Oh, <laughs> nå nå syns du har rise. Får jeg lov å prøve mistelteinen, jeg også? oh, du kunne bare våge. oh, <laughs> jeg ikke å vente lenger. Tarmene mine skriker etter mat. <laughs> sånn som du løper frem og tilbake og kikker ut, så kommer du under mistelteinen hele tiden, Lillian. Et kysstiltak. til, <laughs> Vil kommer ikke noe fortere av at du flyr frem og tilbake sånn, Lillian. Vær snill og lukk igjen døra, da. Det blir fullt av snø her. Ja, så Vil dere ikke slippe inn en gammel mann? Og hans gjest. Ja, Men der er du jo, Vil. Har du med en gjest? Så hyggelig. Men eh, er det med deg da, gutt? Guttungene har gått i en revesaks. Hva? Jeg er ikke noen guttunge. Jeg arbeider. Jeg tjener penger til både broren min og meg. Åh, sitt deg her, du gutten min. Så skal Lillejohn og jeg se på såret ditt. Jeg må hjem. Broren min. Gjør som Marian sier, du. Så. Den foten der kan du ikke gå på likevel. Au! Så, så, så, så. Det gjør litt vondt, men vi er nødt til å rense dette såret. Du har fått noen stygge flenger. Du skal snart få mat, men vi må nok vaske deg litt først, tror jeg. Det går ikke av. Det kommer fra så mye av det jeg arbeider. Alle kaller meg bare for Svarte Jonathan. Hmm. Da spiser du som du er, Jonathan. Tarmene mine skriker. <laughs> men broren min Han kan sikkert få sove hos noen naboer i natt. Hvis ikke dukker opp i morgen tidlig. Han er så engstelig av altså. seg. Nå da, nå. Du blør i hjel hvis du prøver å gå på det beinet, gutt. Spis nå. Det ser sannelig ut som du kan trenge det. Ja, men... Og etterpå så skal du legge deg. Ja, Du kommer til å sove så godt, så gamle Will han har ikke noe mot snø og kulde, han. <laughs> Og bena mine er friske nok. det må du ikke. Vi bor i Nottingham. Sheriffen sier han skal la bikkjene sine spise opp hver eneste fredløs. <laughs> Nå stoler du ikke på meg, Jonathan. Jo da. Hadde ikke vært for deg, hadde jeg ligget og blødd i hjel ute i skogen. Eller frosset i hjel. Dessuten veit jeg nok hvem sin fortjeneste det er. Hvis kong Rikard Løvhjerte blir løslatt snart ja, Men vi har ikke sagt et ord om det til noen. Det skal ikke sies et ord til Stol noen om på, vil du, Jonathan. Jeg har bodd her i skogen fra jeg var ni år. Og noe bedre sendebud til broren din kunne du aldri fått. <laughs> Så var det da svært høy. Gilbert. Ja, nå er det jo jul, og Etter hverdag så får vi liksom aldri sagt noe pent til hverandre. Men du fortalte meg eventyr du vil. Du lærte meg å skyte lenge før onkel Scarlett ville det. Det var du som lærte meg å bygge hytter, og for meg så ble du nesten en Nesten bestefar. Bestefar? Jeg skal gi deg bestefar! Jeg, jeg, jeg. Nå løper du under mistelteinen, Gilbert! Kom hit! Kom hit! Og, la, det, la, det, komme litt mat også, før, før innvollene mine spaserer bort til grytene. Vi feiret jul neste kveld også. Satt der i den fint pyntede hula vår og sang og lo og var ikke det minste bekymret for at Will ennå ikke var kommet tilbake. Ja, Will rotet seg aldri borti noe dumt. Han hadde bare blitt nødt til å overnatte et sted på grunn av snøstorm. Trodde vi. Å, oh, det er sikkert Will som kommer. Kan du ikke varme litt på maten, Gilbert? <laughs> Den stabeisen tross nå all slags vær også. Ethvert fornuftig menneske Georg Kjellemester fra vertshuset i Nottingham. Det må være alvorlig tenkt på ferde når du gir deg ut i sant vær. De henger ham De henger ham med daggry! Ja, men kom inn, da, og ta av deg de stivfrosne klærne, Georg. Og så forteller du oss sindig og rolig. De henger ham! De henger vill! Selv om han kjempa som fem mann! Jeg melder meg. Jeg vil være med! Hvor og når, Georg? I galgen utenfor byporten. Så snart det lysner. Vi drar med en gang. Gjør buene klare. Ja, så Dikken. Du som aldri har gjort annet enn å erte vill. Jeg har også vært glad for å ha en bestefar, Gilbert. Det var på vertshuset det skjedde. Vertshusholderen hadde advart ham, hadde fortalt at sheriffens menn stadig hjemsøkte stedet for å finne fredløse. Men Will skulle absolutt spise middag før han dro hjem. Og jeg skal ha igjen bestefaren min. Jeg tror jeg har en idé. Ja, ja. ja. Dere vet den pilgrimskappen vi tog fra den siste munkefølget? Mm -hmm. Hvis det ikke skjer noe snart, så fryser fingrene mine så jeg ikke klarer å skyte. Selv bikkjene til Tøkk fryser. Det er ikke noe bedre for pilgrimen som sitter ved siden av galgen. Helt stille for dypet i bønnen har du sett en så diger pilegrim noen gang, Match? <laughs> Nå får vi se hva pilegrimen vår er god for. God morgen, din gode mann. Jeg er ikke din gode mann. Jeg er sheriffen av Nottingham. Å, unnskyld, sheriff. <laughs> Jeg lurte bare på hvem som skal henges her. Det er Will Stupley. Bedre kjent som Will Bueskytter. Han er en av de verste bandittene vi Nei, å oh, nei. Hva er det som går av deg, Pilgrim? Nei, å oh, nei. Tenk at det skulle ende slik med Bill Stutley. Før jeg dro til Det hellige land, var han en sånn snill og god mann. Snill? Hadde det vært mulig, skulle jeg hengt ham to ganger. Sheriffen vet sikkert best, men Å, det er så trist. Det <laughs> første som møter meg når jeg kommer hjem, er at min mors søstersønn skal dingle i galgen. Forsvarer du en som han der, skal du selv få dingle. Nei, nei, nei, jeg forsvarer ham ikke. Bare heng ham. No. Men uh, for familiens skyld, la meg få si barberdame. La meg for min uskyldige tantes skyld få gi ham en klem. Ja, ja. Så gjør det, da. Men, eh, men gjør det fort. Robin, skal jeg slippe løs hundene? Vent til Lillejonna har fått reipen et økk. Slipp hundene. Rex! Mina! Ta dem! Ta dem! Sheriffen flykter! Skyt! Ah, sheriffen klarte å løpe innafor innafor byporten igjen. Ikke la sheriffens menn unnslippe! Skyt! Lille og Bill har slått ned de nærmeste karene. Ta dem! Ta dem, hunder! Ta dem! De løper for livet med hunder Skyt, Butch! Skyt! Oh, Will! Gode, gamle Will, la meg få omfavne deg. Kjære Robin. La meg få kjenne at du virkelig er blant oss igjen. Ja, jeg òg. Will, kjære Will. Vet du hva Dickens sa da vi fikk høre at du var tatt vill? Han sa at han ville ha tilbake bestefaren sin. <laughs> det sa du også det, Gilbert. <laughs> Vet dere, da jeg sto der ved galgen Jeg var sikker på at jeg hadde sett min siste soloppgang. Jeg så Jeg så for meg den store eika vår. Jeg syns det var litt synd at jeg ikke hadde gått under mistelteinen til Maria. <laughs> Jeg takket Den hellige jomfru for alle årene jeg hadde fått sammen med dere. Ja, av og til så har jeg vel lengtet tilbake til en ordentlig seng og litt fiskemat, og, og av og til har jeg drømt om et kvinnfolk. Men eh, da jeg sto der ved galgen, da visste jeg at hvis jeg hadde fått leve livet om igjen, så ville jeg valgt livet med deg, Robin, og med deg, Mariann, og med deg, Mutch, og med deg, Lillian, og med dere alle. I, ja, til og med deg, Dicken, <laughs> selv om du er en ordentlig slabbedask. Altså. <laughs> Jeg ba jomfru Maria om å se i nåde til dere og fare pent med dere alle. Om det var jomfru Marias fortjeneste at våren kom ekstra tidlig det året, det kan jeg ikke si noe om. Men alt spratt. Fuglene sang lystigere enn noen gang. Det virket som om dyrene fikk flere unger enn de pleide. Vi hadde hørt at kong Rikard Løvehjerte var satt fri og var på vei tilbake til England. Rommert, se på pilene dine. Førsteklasses. hadde ikke du vært fredløs, hadde du vært Englands best betalte filemaker. Og du da, Will? Hæ? Det sverdet der kunne vært en fin presang til vår kjære konge. Tja. Vi har gitt ham over halvparten av alt vi eier allerede, Robin. hvis kongen hadde fått vite hvor mesteparten av løspengene kom fra vi ga ikke løsepenger for å få noe igjen, Dicken. Nei, Vi gjorde det for at England skulle bli et bedre land å bo i for folk flest. Men vi er også folk. Og Hvis ikke du vil fortelle kongen om hvordan vi har hjulpet ham, så har nok trubadurene allerede gjort det. <laughs> Da jeg var i London med den siste leveringen Tror du ikke kong Rikard Løvehjert har annet å tenke på enn noen fredløse sjeler? Tror du abbedene, sheriffene og Guy av Gisborne og alle de andre utsugerne vil finne seg i at han tar fra dem makta? Tror du de ønsker seg et mer rettferdig England? Å nei. Kongen har nok mer enn nok. Du kommer deg om. Jeg tror ikke du behøver å klatre opp i treet, Mats Nei vel. Det ser ut til at munkene følger med Lillian helt frivillig. Han som rir først, må jo være minst avbedd. Så høyreist og så stolt. Ikke ser han redd ut heller. Du er vel eh, Robin Hood, formoder jeg? Du gjetter riktig, Munch. Allikevel ser du verken sint eller redd ut. Er du ikke klar over at alle som rir gjennom skogen vår, må betale avgift? Jeg har hørt så, ja. Det heter til og med at dere har røvet riddere og kirkefolk ekstra hardt de siste årene for å kunne betale løsepenger for kongen. <laughs> det er ikke alle som er som dere munker. Vi bruker ikke det vi tar, til å pynte oss, til å spise og drikke oss i hjel. Vi henger ikke kostbare tepper og malerier på veggene våre. Mens barn og mødre sulter. Vi brenner ikke ned de fattiges hytter. Robin Hood. Jeg eh, kommer med bud til deg. Fra kongen. Fra kongen? Fra kong Rikard Løvehjerte? Bud med en munk? <laughs> Jeg trodde ikke kongen var særlig glad i vi pleier ikke å være særlig begeistret for munker. Men eh, når vår gode konge har sendt dere, så Ja, kom og spis. Dere skal få det beste vi har. Vent med budet. La oss spise og hygge oss først. Bud fra kongen til oss. Åh. Et praktmåltid, fredløse menn. Bedre får man ikke på noe slott. Nei. Og nå får du legge fram budet ditt, Munch. Ah, nei, jeg tenkte jeg skulle få se på skyteferdigheten her først. Hva? Det heter jo at mennene dine er så gode med buen. Jo, men budet Etter at mennene dine har vist meg hva de er gode for. Nå vel. Lillian. Will. Scarlett. Smudge. Storartet! Utrolig! Alle pilene midt i blinken. Kan vi så få høre budet ditt, Munch? Kongen kunne trenge slike menn. Si meg, hvis kongen ba dere bli hans trofaste hjelpere Det er ikke noe jeg heller vil, men eh, det går nok ikke, Munch. Vi er fredløse, vet du. Hva, hva er det Munchen gjør for noe? Se hvordan hjelperne han sitter og flirer. Han, han tar av seg munkekappa. Leopardene! Se leopardene på klærne hans. Det, det er kongen sjøl som står her, Scarlett. Det er kong Rikard Løvehjerte. Herre konge. Reis deg, Robin. Det jeg trenger, er ikke treller som ligger på kne. Jeg trenger modige menn med stolte nakker. Menn som alltid vil forsvare rettferdigheten og kjempe for den. Vil du det? Selvfølgelig vil jeg det, kong Rikard. Jeg og min hustru Marian. De andre må selvfølgelig svare for seg selv. Herre konge, eh, ta imot det beste sverdet mitt som tegn på min troskap. Jeg skal forsvare deg så lenge jeg lever, kong ja, Rikard. Vi lover. Vi lover. Det var fantastisk. Etter 16 år som fredløse var vi plutselig frie mennesker igjen. <laughs> Ja, vi jublet alle sammen. Eierne av Linda Nelé skulle endelig få tilbake godset sitt. Scarlett meldte seg til kongens hær, og jeg gledet meg til å leve resten av livet fredelig ved mølla hjemme. <laughs> ja, vi var lykkelige. Men det eh, var jo ikke bare bare å skilles etter 16 år heller. Ikke glem enebærsausen jeg har lært å servere til hardere da, Mariann. <laughs> Nei. Å, Vil, jeg kommer til å savne dere alle sammen. Dere må komme og besøke Robin og meg på Malaslett. <clears throat> Du vil? Jeg har ikke helt bestemt meg for hva jeg skal gjøre, men jeg tenkte ja, Du ser jo litt dårlig etter hvert. Hadde det ikke vært en idé at vi dro herfra sammen? Jeg kan være øynene dine, og du Jeg Kan være bestefaren din. <laughs> ja, men Vill, kjære Vill, ser du ikke at jeg også har begynt å få grå hår? <laughs> Om ett år har plassen her grodd igjen. Hva skal du gjøre da, lille Johan? Fra den dagen vi sto på plankene ute på elva og sloss med stokkene våre som om det var livet det gjaldt. Ja, fra den dagen har jeg kalt deg broren min, Robin. En bror er ikke noe en kan kvitte seg med uten videre. Å, Lillejohn. Mener du at Vil du virkelig reise sammen med Marian og meg? Ja, vi blir nødt til å arbeide. Malaset må pusses opp, hagen må dyrkes, vi skal få masse dyr, vi skal bare ha hyggelige folk rundt oss. Om kvelden skal vi sitte og snakke sammen og synge, kanskje. Vil dere ha meg så eh. Om vi vil! <laughs> Lille John, min bror. Vi var så sikre. Så helt bomsikre på at England skulle blomstre opp igjen under kong Rikard Løvehjerte. Og det blomstret. Et par år. I et par år måtte klostrene slutte å plyndre vanlige mennesker. Rikfolkene fikk ikke lenger lov å behandle arbeiderne sine som slaver. De fattigste bøndene fikk beholde kornet sitt selv, og mølla mi gikk fint. Robin, Marian og Lillejohn fikk Malaset på fote. <laughs> ja, de, de var så lykkelige et par år. Og så døde den gode kongen, og alt ble som før. Nei, nei, det ble verre enn før, mye verre. Broren til Rikard Løvehjerte kom til makten igjen, og kong Johan viste ingen nåde mot noen. Klostrene som før hadde plyndret for sin egen rikdoms måtte nå betale skattene sine til kongen. Rikfolk ble hogd ned for fotet, hvis de ikke fant seg i alt kong Johan befalte. Flere og flere reiste seg mot den grusomme Johan. Men Johan visste hvordan han skulle trumfe makta si gjennom. Han avsatte engelske prester og hentet kirkefolk fra utlandet i stedet. Han møtte hvert opprør med utenlandske soldater, og disse soldatene var mer morderiske og ubønnhørlige enn sheriffens og Guys menn noen gang hadde vært. Det, det var noen år etter at Johan hadde kommet på tronen. I Skottland møttes en stor flokk med frie menn for å diskutere hvordan de skulle få avsatt kong Johan. Jeg visste at Robin og Lillejån hadde deltatt på møtet. Så etter noen måneder, da det var lite å gjøre på mølla mi, så dro jeg til Malaset for å høre hvordan det var gått. God kveld, fremmede. Bør du gå alene langs veien i disse ulvetider? Malaset. Slottet. Robin og Marian. Du kommer for sent, fremmede. Det ryker ikke lenger fra ruinene engang. Jeg ser det. Jeg ser det. Kom deg bort. Johans soldater tok bare Slottet forrige gang. Men nå har de jo begynt å svi av hele landsbyer. Malaset var ikke bare et slott for meg. Det er skrekkelig. Først stjal de alle kostbarhetene. Etterpå voldtok de kvinnene. Marian? Nei. Lady Marian ble spart for det. Hun ble i stedet stukket i hjel. Hold opp, hold opp. Blodet var fremdeles friskt da Robin og lille kom hjem fra Skottland. Jomfru Maria, si nåde til hennes sjel. Jomfru Maria, si nåde eh, eh, Hvor, hvor ble det Robin og, og lille fremmede? vet ikke. <laughs> Det er ikke spion. Jeg vil dem ikke noe vondt. Det fins ikke mer vondt å gjøre, Robin, nå som Marian er død. Jeg vet ikke, men noen som sto ved siden av dem her i landsbyen og så på at slottet brant ned, hørte Robin si at når tyranniet hersker i England, Lillejohn, da er det bare ett sted som passer for oss. Nei. Vi kan nok ikke vente flere av dem vi var fredløse sammen med forrige gang. Scarlett er død. Will er død. Robin. Mm. Se den lille skeive fyren der borte. Mm. Ser ut som han har sett oss. Kanskje han er blind? Nei. Der setter han seg tett inntil matbålet. Nei, han er ikke blind, Lillian. Hva gjør han da? Han gir seg til å spikke piler. Ja. Som om han aldri har gjort annet enn å sitte der og Hei, du småen, du kan ikke Vent, Kilbert, Jeg tror Han spretter opp, klar til kamp. Merch! Fødsmørsen! Jomfru Maria være lovet. Hvordan har du det, Mørts? Og hvordan i all verden fant du oss? Mørts, vi Nei, Mørts, du, nå må vi ha masse mat for å feire at du kom. Ja. Ikke sant? <laughs> Lillian spiser ikke mindre med året, nemlig. Nei, det gjør jeg ikke. Få se på det. Gilbert! Ah, godt å se deg, en gamle kampkjeller. <laughs> Vi skal ha fest! Vi skal ha fest! <laughs> Robin ler for å overdøve smerten han har inni seg mørkt. Det var akkurat som om litt av Robin døde den dagen vi fant Har dere hemmeligheter for meg, kar? Eh, eh, eh, Lille-John prøver bare å, å, sette meg inn i hvem alle de nye karene er, Robin. Kroppen hans er heller ikke god. Da vi fant Marian, han fløy ut i blindsorg og raseri. Han kastet seg rett mot en av Johans soldater. Såret har aldri blitt bra. Mat! Øl! Vin! ah, <laughs> dessverre har vi ingen lutspiller lenger. Scarlett, han Ja, og Bjørnebær Vin vil, og Marian var så flinke til å lage. <laughs> Men så le, da! Le og spis! vi prøvde både å le og være glad. Men i åra som kom, måtte vi oftere og oftere gi opp både å få inn veiavgiften vår og angripe små grupper av utenlandske soldater. Fordi Robin ble sjuk. Den gamle skaden plaget ham. Flere ganger i året måtte han til kusina si Ursula, som var blitt abbedisse i klosteret, for å bli årelatt. Vi lot ham dra gang på gang. Men eh, så begynte sir Roger av Doncaster også å vanke i klosteret hos Ursula. Ikke dra, Robin. Sir Roger er heller ingen ung mann lenger, Lillian. Det kan vel hende han også drar til klosteret for å bli årelatt. Han er ikke sjuk, Robin. Han, han, spretter ut og inn av klosteret med, med, lys i øya. Han, han pønsker på noe. Jeg tror ikke noe, annet enn årelating kan <laughs> hjelpe meg. Ja, men Du vet at sir Roger ikke har tenkt på annet enn hevn over deg i flere år, Robin. Helt fra den gangen du tok fra han Marian. Ikke snakk om Marian ser vel hvor svak han er. Helt fra du tok fra han muligheten til å bli herre på Malaset. Sir Roger innbiller seg at han hadde vært rik mann nå hvis ikke du Ikke noe ondt kan hende meg i et nonnekloster, venner. Jeg skal i hvert fall være med deg inn, Robin. Kan dere støtte meg litt? Kom. Så, sånn, sånn, sånn, ja. Vi fulgte ham til klosteret, alle sammen, som om vi visste og Lillian fikk ikke bli med ham inn. Jeg husker hvordan Robin sto der i porten og smilte krampaktig til oss at det var ikke noe farlig. Om et par dager var han som et nytt menneske igjen. Hm. Han hadde vanskelig for å stå oppreist på grunn av smertene, men han smilte likevel, smilte og ba oss dra tilbake til skogen. Men det gjorde vi nå ikke. Jeg liker det ikke. Noe er i gjære. Hvorfor er Roger at Doncaster der inne sammen med Robin? Ja, Og hvorfor hadde Roger med seg de flotte gullysestakene da han kom? Robin ville ikke likt at vi bekymra oss så fælt, venner. I morgen, når han står frisk og sunn i klosterporten Ja, men det er det. Kom. Vi går nærmere rommet der han pleier å ligge. Det var Robins faresignal. Hvorfor blåste han ikke høyere? Kom, karer. Vi skal besøke Robin på sjukeleie. Ja, Du behøver ikke å skrike, kjære nonne. Vi er ikke farlige. Vi vil bare besøke lederen vår, Robin Hood. Kan jeg få snakke med abbedisse Ursula? Abbedissen? Abbedissen er ikke her. Hun, hun, så dere, og så rømte hun til meg sammen med sir Roger. Hvor er Robin? Han, han... Vi finner veien selv. Herre karer! Vi hørte signalet ditt, Robin. Robin. Så mye blod. Så altfor mye blod. Ursula tappet meg for mye med vilje. Nei. Han dør. Den falske heksa. Plosteret skal brenne for dette. Nei, nei, nei. Jeg, jeg har aldri i livet skadet noen kvinne, Lillian. La det ikke skje etter min død heller. Han, han sovner inn. Jeg har ikke lenge igjen. Gilbert. Herr Robin. Der er du, ja. Hent buen min. Og en pil. Gå vekk fra vinduet, er du snill, Mudge. Robin, du, du, kan ikke du, du har ikke krefter. Jeg skyter pilen ut av vinduet. Og der pilen lander, skal dere begrave meg. Det var ikke langt. Legg buen ved siden av meg. Den har vært en trofast venn i alle år. Ikke vær triste, venner. Gleder over alle de fine årene vi har hatt sammen. Lille Jan, min bror, løft meg opp. Sonja, kyss meg farvel, lille Jan. Vi hentet gamle broder Tøgg til begravelsen. Stakkar, han var vel nesten blitt 90 år. Vi menn i skogen ble spredt for alle vinder. De fleste begynte å arbeide for gode riddere, noen dro til Allan og Alice, som hadde overtatt Lindanele. Men Lillejohn og jeg, vi hadde bare hatt én herre i vårt voksne liv og ikke ville vi ha noen annen heller, så vi spleiset på denne lille bondegården. Hm. Ungene i nabolaget stikker ofte innom hos oss. De kan sitte stille i evigheter og lytte til historiene om Robin og oss andre. Hver gang de er her, skal de ha meg til å ta jakttornet til Robin ned fra veggen. <laughs> Ja, og så prøver jeg det, da. Jeg spiller faresignalet eller lag mat, vi får gjestesignaler eller gledesignalet. Og hver gang spør ungdom hvorfor jeg sitter her med øynene fulle av tårer.